seconds to go. Only 30 seconds to go. Only 30 seconds to go. Only 30 seconds to go. Ràdios lliures. Contrainformació per les antenes. Taula rodona de les jornades sobre mitjans alternatius avui, organitzades per l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, a l'espai obert de la mateixa ciutat, el 22 d'octubre de 2010. una mica resumidament la, la qüestió històrica per situar, perquè sí, em sembla que sóc el més antic, eh, que ja vaig estar doncs, a finals dels 70, no? I començo ja. Vale, sí, sí, eh, tu després Val, val, vale, sí. I després per apuntar que estiguin 10 minuts, per val, sí, sí, després, de sol ja sortiran les coses. Doncs eh, a finals dels anys 70, concretament de l'any 77-78, precisament a l'Ateneu Llibertari de carrer Alcano va, ser, va haver la primera missió històrica a nivell estatal eh, i a partir d'allà després ja va sortir la Una Lliure, que va ser la segona i més coneguda, no? Eh, el que està clar és que en aquests moments eh, no hi ha una legislació com ara tampoc està massa clara i que es van ensenyar amb el tancament d'una manera brutal que es va sortir cap de Gràcia contra ràdio, la veu impertinent que estaven a, després a, a la, la ràdio llibertina que estava al barri de Sants la qüestió és que per començar aquí tinc una, una demanda o o manifest que es va fer aquella època a les ràdios que estaven d'una manera continuada funcionant, que era Ona Lliure, era contra ràdio i, eh, i la Campana de Gràcia. Perquè veieu que en realitat estem igual, igual o pitjor, no? Es deia, exigim la creació d'un registre de freqüències que impedeixi que la llibertat d'emissió quedi reduïda a la llibertat de possessió dels mitjans tècnics més potents i per tal que controlin la infiltració de ràdios amb fins lucratius. Això és datat del juny del 1979, o sigui que fa 31 anys. Abans ja per això aquestes ràdios portaven un any, un any i mig funcionant. Llavors, amb tots aquest, aquests 31 anys, hi ha hagut de tot. Per exemple, nosaltres ens van tancar, que penso que va ser el tancament a Ràdios Lliures més, més bèstia, durant quasi 3 anys, i ens van, eh, va ser concretament el gener del 87, van vindre els Mossos d'Esquadra, per sorpresa, la matinada, i es van endur tots els equips. En refereixo als equips magnetofons, micros, eh, els tocadiscos, quan si s'ho haguessin precintat simplement als emissors ja n'hi hauria hagut suficient, no? Eh, bueno, es va aconseguir molt d'esforç perquè vam presentar una querella eh, hi havia ordre de registre i d'incautació de materials eh, simplement pel fet que deien que després no es va poder demostrar que interferien a l'aeroport de Barcelona cosa que casualment hi havia un amic que treballava al controlador i va demostrar que això era veritat, que no, vamos, que era un invent d'ells. La qüestió és que al cap de 3 anys i mig vam tornar a sortir, en principi eh, vam sortir amb contrabanda pica compartint freqüència, i després ja cada un va agafar la seva freqüència. Bueno, I des de llavors ençà, doncs, peripècies mil que ja ho acabaran d'explicar els companys entrevistes a l'administració, moltes promeses, eh, xafades de, de, de, com ara, eh, interferències, cap tipus de defensa. Mm, bé, i, i tornar una mica al principi, el que la gent desconeix és que eh, a l'època primera inclús hi va haver presó, presó, eh, a lliure i, i a la campana de Gràcia, bueno, van estar tota una nit allà a la, a la el morra aquella que hi havia al carrer Mauricio Serraíma Gràcia, tocant a les Ceps, i després, clar, mm, per acabar amb l'Ona Lliure, que estava al carrer Ludovico Pio, tocant a l'Arc del Triomf, van fer les mil estratègies, com la, la llei no estava clara, van tancar l'electricitat i després, com tot i això, van portar un generador i van posar en marxa. Llavors, una nit van avisar els bombers dient que els ajudessin la policia a tirar la porta en l'aire que hi havia una empremta clandestina allà. Bueno, el que va fer la policia, evidentment, és destrossar tot, tot, tot, hasta les moquetes i tal. Ho dic a mode de històric, anècdota, perquè això no es coneix i que, clar, les ràdios lliures, a part de les putejades que tenim ja habituals, hi ha hagut aquestes circumstàncies desconegudes, no? I bé, un <laughs> pas Sí, bueno, yo soy Mario de Radio Bronca. Eh, Radio Bronca, mm, bueno, no sé, supongo que ya todo el mundo la conoce, no hace falta hacer ningún. Eh, eh, la cuestión fundamental es que la indefensión. La indefensión que sientes cuando alguien más poderoso que tú, con más dinero, mejor mejores equipos, que para eso tampoco es gran cosa, se te pone al lado o encima y empieza a decir y tú que llevas ahí 10, 15 o 20 o más años emitiendo en esa frecuencia, te vas a ver a la administración. Te ponen unas sonrisas muy amables, te marean un poquito la perdiz y te vas para casa sabiendo que han vuelto otra vez a hacer lo mismo, que jamás harán nada en principio, la Administración Catalana, nosotros cuando tuvimos el cambio del 92.3 al 99, como ellos tenían un proyecto de cambiar de frecuencia, bueno, habían hecho Cataluña Radio en el 92 y querían poner la cultura en el 92.5, nosotros estábamos en medio, estábamos, pues un poquito para la programación que ellos hacen, y nos ofrecieron un día que nos Al cabo de un año, cuando fueron aumentando las potencias, evidentemente está ahí encerrado, nos ofrecieron el 99.0. en El 99.0, pues bueno, fue, tengo que decir también que las escasas relaciones que tenemos, que son de tipo este, cuando hay problemas con la administración, bueno, pues, pues de alguna manera, no sé si con los años o qué, más o menos todos nos conocíamos, sabíamos de una cosa. Pero cuando nosotros tuvimos en el 99.0 en del 2004, las Navidades, se puso la delegación a nuestra presidencia, volvió a pasar lo mismo. Estaba el tripartito gobernando, estaba el señor Valentón que es un buen embustero, y tuvimos un par de encuentros con él, en los que bueno, se hablaba mucho de futuro, de que iba a pasar que iba a haber una legislación nueva para el tercer sector, que el Consejo Audiovisual de Cataluña, el, que se pusiera Radio Nacional encima fue un día para otro, y como nosotros ya habíamos oído los pues, esforos foros de radio, ya habíamos oído campanas, pues cuando enseguida llamamos, ellos no sabían nada. O sea, la Dirección General de Comunicación no sabía nada de lo que iba a hacer Radio Nacional aquí en Cataluña, que era para el Canal 5 en nuestro cero, llevábamos nosotros pues ya unos cuantos años. iba a pasar lo mismo. Eh, evidentemente con Radio Nacional tampoco puede por con muchas interferencias que hagas, vives de dinero público. Mm. Es diferente cuando es una emisora más, no sé, comercial, que tiene sus anunciantes, porque ahí sí que les puedes hacer mal Porque si haces interferencias para que se vaya de ahí, eh, puede que llegue un momento que con estas interferencias no nos interesa anunciar nada. Y entonces se, se pueden acabar marchando. Esto ha pasado en Zaragoza, el caso es que no saben nada, que desean suerte. Y bueno, la política en general de la administración ha sido, ya os cansaréis, esto podría haber estado legislado hace muchos años, hace muchos años, antes de que el dial, en vista de que tampoco tenía la generalidad capacidad sancionadora y había y, y el tema de la legalidad, que no estaba, era un sector que no estaba definido se han ido metiendo emisoras y más emisoras y más emisoras y más emisoras. Y llega un momento que ahora, antes si te, por ejemplo, en algún sitio se te ponía alguien encima con el que no podías hacer nada, pues siempre te quedaba el recurso de buscarte otro huequecito en el dial. Pero ahora ya es imposible. Ahora ya el día no, hay donde irse, porque en primer lugar hay, muchos, hay mucha, mucha gente que ha visto el negocio, se monta su pequeña radio pirata, hace sus anuncios y lo que le dure pero viven de eso, del pescanto, porque claro, el pastel publicitario en una ciudad pues, es interesante a nivel económico, que es en definitiva lo que prima a la hora de, que si un barrio tiene más o mejores equipos o, puede desplazar a, otra que ya está allí, ¿no? En el caso ahora, por ejemplo, que está pasando con Cita o que nos pasó en punto cero. Perdona, es que quizá por la situación que estamos viviendo, Radio, Pica el último mes que nos están interfiriendo, la, bueno, la mesa redonda tenía que ir sobre, sobre un poco sobre las radios, no nos estamos dedicando a explicar los problemas más gordos los que, los que estamos ahora a nivel de, de, de represión de cómo nos, están nos están No sé más de qué se trataba de expusiéramos. No, ustedes después con el debate ya sabrán ese. Después en el debate ya ha sortido per Bueno, una mica, una mica Jo, per exemple, no sé, potser eh, és que no, que no s'ha fet, però hi ha una cosa la relació amb les administracions, la relació amb els moviments socials que, eh, del barri, del entorn, etc., que són els que podrien donar força. No? No, no, no sé si ho heu fet, sí, sí, sí, sí. però si ho heu fet seria interessant que ho expliqués. Bueno, acabem la, la ronda... Penso jo, eh? sí, sí. La ronda és que ara arribat Sí, sí. Està contrabanda. Si voleu, en un moment expliquem tot això que està passant ara, que ens estan sí. xafant i que dintre d'una setmana o pocs dies ens xafaran completament. Sí, jo crec que si us sembla això, anem al turno de l'estat. anem al turno. El de demà, pel fet que també és l'entrevista que ho farem el monogràfic i si la, us està més interessat doncs, perquè tant pot passar també demà, demà passat que expliquin el, el detall l'última actualitat de la situació que estan vivint a Bronca, que estan sent tapats per molt FM bueno, de, jo soc Ernest, de Banda i el Mohamed Festa també està aquí la Guana i el Jordi que estem intentant gravar això que també són de, de FM nosaltres de les tres ràdios que actualment emiteixen a nivell metropolità som la més jove, farem el, entre desembre i gener farem 20 anys i per contra el no que jo visquem portant més de 20 anys. Estem des de desembre del 90 es va fer la primera missió en proves, gener 91, començament el 91.0, eh, vial de Barcelona, el FM de Barcelona, que després va ser agafat per Com Ràdio, Ràdio Pública o només menys pública, impulsada per, per sectors socialistes com a ràdio local contra el poder a Catalunya Ràdio eh, és controlada per Convergència el que ens va obligar a moure'ns al 91.3 i que degut a que Francesc que seguien rebent d'ells ens va acabar desplaçant a l'actual dia que és 91.4 des de fa doncs, no sé quants anys 8, 10 o així també va per internet això és una cosa en comú que tenim tant en Pica com en Bronca, com jo crec que hi ha pràcticament totes les ràdios lliures, també de la resta de Catalunya i de l'Estat. Aleshores s'ha obert forces possibilitats a nivell d'aconseguir que la gent ens escolti fora de, de l'àmbit de Barcelona i Rodalies, que és el nostre àmbit original, però que evidentment no ens ha fet perdre, almenys a contrabanda, eh? no sé si com això considerem, la, la motivació, la principal lluita que tenim, que és la de lluitar per la IFM, on també tinguin espai projectes lliures i autogestionaris com les lliures, i no deixar-ho només abans aquesta gent. Evidentment, internet és un, és un present molt clar i un futur que encara té moltes possibilitats, però no renunciem i encara donarem batalla per no renunciar a l'FM. La ciutat de Barcelona, ells ho estat explicant, l'FM, igual que a Madrid, o a Madrid encara ho és més, és una fèmula, una selva, el que ha fet que el, la part més dèbil, que són les ràdios lliures, sempre hem estat el blanc més fàcil a l'hora de ser tapades tant per ràdios públiques, has de comprar, ràdio nosaltres quan van entrar al Museu, que ara és la Ràdio Nacional de Notícies quan va el de bronca, etc també hi ha altres casos, o amb ràdios pirates, ràdios privades comercials, que sense llicència també s'han acostumat a agafar el diari on hi ha una ràdio lliure com a creu en espai més, més dèbil del dia. Això també ho dic perquè encara no ha sortit i està bé també separar. Jo vist que vosaltres tampoc ho comença aquest any, però que molts cops el veiem, de diferenciar molt el terme ràdio pirata i la lliure cosa és molt clara. Ràdio Lliure és una ràdio que, que segurament no té llicència, que pot ser més o menys autogestionada, però que no fa esgotar-se. Ràdio Pirata també serà una ràdio sense llicència, però amb un, funcionament comercial que per tant és clar. Però com això sí que sempre ens ha de deixar molt clar la diferència. Llavors com que suposo que quan ha sortit ara i també interessa una mica més el funcionament propi de la ràdio, operar per contrabanda. Contrabanda a dia d'avui funcionem com a col·lectiu assembleari o per a bé o per a mal. Prenem les decisions a través d'una assemblea consensualment, o no és cap secret, som molts col·lectius. Després a nivell més quotidià doncs, tenim grups de treball, comissions, i la forma de finançar-nos és l'autogestió a través de, som una associació per tant a través dels socis siguin gent que fa programa o, o col·laboradors i oients i a través doncs, de, doncs, les col·lectius van muntar històries per treure diners. No hi ha subvencions i, com dic, és una ràdio policial. Per tant, no hi ha negocis. I després, segur que, si no sembla per acabar, el que comentaves la relació amb els drets socials, bueno, això segurament és un tema que a nosaltres que esteu aquí no us interessa més enllà dels problemes a nivell legals, doncs això està oscil·lant, com ho han estat segurament la forma en què els moviments socials han volgut aprofitar eh, aquesta eina. Aquesta misma ràdio que que tenen un espai en el dial i, i que per tant doncs, són un luxe no? per en el allà. Això està oscil·lant i va movent. Segurament, potser, bueno, almenys nosaltres el cas de Contraband dels últims anys hem intentat repotenciar això sortint al carrer. Som nosaltres a Ciutat Vella, i Casta Gràcia i Sestan Nou Bares, que jo és important situar geogràficament els projectes. Ciutat Vella amb les particularitats, nosaltres al barri on estem concretament hi ha molt fer, fes, el barri gòtic, el que ens ha fet més aviat o col·laborar amb la gent dels altres barris, és a dir, que es cantin Barceloneta i Raval, llavors des d'allà ja fa uns anys tenim una dinàmica bastant ja periòdica d'una sèrie de coses pues, pues, eh, cobrir-les des del carrer, o sigui, associaments de Barceloneta, festes populars de Raval, bastantes coses al forat de la vergonya, demà per dir estarem emitint des del forat, m'ha fet un cartell, perquè bueno, és una forma que la gent vingui quan els, la ràdio baixa els barcos al carrer i s'apropi, cosa que a vegades des de casa més difícil. Llavors això ho fem, però ho fem amb la limitació que, que evidentment té un projecte on la gent ja està de forma voluntària i, i fem el que pot. Nosaltres a la Màgica el 99% de gent que està davant de més periodista i és la motivació que ho sigui, que no Llavors, pues, bueno, auto... intentem també autoformar-nos, però evidentment hi ha unes limitacions. Llavors, eh, la veritat que nosaltres sempre animem a, també la gent que ens fa aquesta pregunta, nosaltres intentem també acostar a històries que està bé i intentar cobrir-les al màxim, també depenent de les forces i del número de persones actives que hi ha en aquell moment a la ràdio. Evidentment, el que també invitem és a que la gent s'apropi del propi mitjà i no esperar a eh, a tenir aquesta potser concepció de les ràdios lliures no poden funcionar com les altres ràdios. Per tant, esperar que una ràdio lliure pues, hagi de venir a cobrir-te la notícia o, o venir a entrevistar quan fas alguna cosa, potser no és el xip que hauríem s'hauria de tenir des dels moviments, tot i també acceptar l'autocrítica que podem fer les llibres. El xip hauria de ser nosaltres, hem de generar aquesta informació. Nosaltres muntem alguna cosa, nosaltres podem generar un àudio, eh, gravant aquesta jornada, anunciar la i portant-la a la ràdio, podem trucar, podem també portar-nos a la ràdio perquè al fi al cap són una eina, no? I ara, doncs, a contrabanda, són 30 i pico programes, no sé, 40 amb X número de persones que estan ara, a dia d'avui, d'aquí 10 anys seran nosaltres, i fa 10 anys la línia de la ràdio potser era una altra. Llavors és un espai mutant que, que la gent s'ha de fer seu. I llavors només hi ha última cosa per acabar el torn aquest, i on estem dient a dia d'avui el, el, el marc legal que tenia les ràdios lliures a Catalunya bueno, tot l'estat és no hi ha marc legal, és la legalitat absoluta no som a dia d'avui eh, algú il·legal perquè no hi ha present aquesta legalitat per tant no la incomplim aquesta o bueno, podem complir però realment no fins al nivell que podrem arribar a incomplir-la si seguim emitint en el moment en què això es legisli que és la, la, bueno, que és la, Ahora mateix el Departament Federal... Pues es que la, la, legislación la pueden hacer muy bien para que nosotros no podamos la... Claro, no, pero eso no seria... excluirte. O sea, de... És el que nos tenemos. La, això suposo un tema que bueno, potser sortirà ara en la, volta, eh? però bueno, ara un projecte de decret que va sortir, que segurament esperarà, ara hi ha eleccions, però la, la realitat és que, que evidentment no està això legislat com està altres països i en el moment que, que s'està intentant fer, que és ara, la idea evidentment no és legislar-ho, incluir la realitat que tenim possible, sinó més aviat deixar-nos fora. I ficant un SAT eh, que ells han recomanat, eh, ràdio sense ànim de lucre el tercer sector, realitats que poc tenen a veure amb una ràdio, com us deia, no? amb el funcionament nostre. Llavors, això d'evitar nosaltres ens deixa bastant fora de, fora de i, i amb les possibilitats de, de seguir sobrevivint. Bé, eh, si us sembla bé, comencem un torn de paraules. Bé, com hi ha gent de Ràdio Contrabanda, potser pot afegir alguna cosa més i obrim debat. Jo explicaria el que això està passant ara a, a Ràdio Pica i Ràdio Bronca. Bueno, no ho has explicat. No, ara fes les interferències concretes, no? Sí, sí. bueno, vas explicar les interferències concretes. Uh, hi ha una freqüència que està fent servir Ràdio Pica des d'aproximadament de, uh, uns 20 anys hi ha una emissora eh, que s'ha fotut a, a emetre des de la torre de la Colserola sense llicència o permís de l'administració per fer-ho està metent un àudio una portadora que és, o sigui, és àudio o una senyal electrònica sense àudio, sense modulació que el que fa és que la Ràdio Pica no s'escolti a, a tota la part nord de, de Barcelona ah, i fan amb tota la impunitat. La Generalitat no pensa fer res, perquè com nosaltres no tenim, tampoc ens diuen que, que com no tenim una llicència ens no poden actuar i tancar els altres que ens estan xafant. Què passa? Fins ara, per exemple, contrabanda, eh, tres cops, amb els últims cinc anys, se li fotut se posat a sobre emissores de ràdio. Nosaltres, amb, un, amb, bueno, amb aparells tècnics, localitzàvem des de les de Pitín, anàvem allà, localitzàvem el lloc i els deien clarament o pareu o, o us destrosseu el seu Llavors, aquests pirates, abans de, que, de perdre per a, els equips, doncs paraven. Però ara, clar, ara ens ho fan des de la Torre Conseo. Allà nosaltres no tenim capacitat com a, no, per fer res, perquè allà estan emitint amb 10 anys perquè la tornada de passar vi, 1.000 watts, bronca, 1.000 watts. Pica, estem vigilants en 2.200, és la ràdio que de, de l'estat espanyol està emitint amb un transmissor més potent. I, I la més antiga, inclús així, aquests, aquests empresaris tenen bueno, el morro d'anar a xafar-la i no passa res, l'administració no passa res. A part, eh, reben més de, van buscar en llocs, van trobar que aquest any passat havien rebut més de 180.000 euros de subvencions d'aquesta mateixa empresa i ens trobem en aquesta situació sabem que d'aquí una o dues setmanes abans que hi hagi les eleccions aquesta emissora començarà a emetre amb el doble de potència i ens anul·larà completament i, i així ens trobem no? i com a ràdios veiem que que si ara van amb total impunitat per pica, que és la més antiga, la que, la que té la transmissió més potent i se la mengen, doncs jo veig clarament, eh, no sé, porto 20 i pico ah. anys amb les lliures, veig que si, bueno, si es mengen ara pica, doncs la, eh, la pròxima ja serà bueno, contrabanda bronca, que, bueno, que ja eh, només ens quedarà un salament de paritat, perquè l'FM ja es l'hauran. A part, els empresaris que ens estan interferint, són... Bueno, bueno, són dels que munten les consultes aquestes independents per l'autodeterminació a Sabadell i bueno, que ja dius, vale, doncs eh, Visca Catalunya sí, no? que els de CIU a època de Convergència els de CIU permetien les seves il·legalitats i sanxullos als seus però et deixaven una llicència com per dir, perquè no es feien els seus xatxullos eh, i et deixaven un, una freqüència per emetre, no? Aquests, als, en, els 8, I, en els 8 anys... I aquesta, aquesta gent, Ràdio Mola, que crec que diu, bueno, no. tenien altra alternativa o algo? Sí, però van aquí, qui creu que menys... Ells el que volen és emetre des de la Torre Collserola amb una mateixa freqüència pel Vallès i per Barcelona en, tenen altres alternatives. Clar, és que el més fort és que aquesta bona FM té permís per una llicet, per una freqüència per emetre al Vallès, però aquella freqüència l'estan fent servir tres ràdios municipals d'ajuntaments del PSC, Esparreguera, Sant Boi i Mataró. Llavors aquests tios, com són d'Esquerra Republicana, diuen per no tenir merder amb, amb aquests tres ajuntaments que són del PSC, ja fem aquest de Ràdio Pica, que no tenen no tenen documentos para obligar a la administración a que las traiga aquí, pues no pasa nada. El tema técnico es un poco complicado porque no solo implica una frecuencia, sino que va por áreas geográficas. Entonces, ¿qué pasa? En Barcelona no tienen licencia para emitir, pero desde esa frecuencia, a pesar de que echasen las frecuencias de la edad, pues tienen el mercado publicitario barcelonés. Sí, sí, sí. to go, turn only 30 seconds to go, turn only 30 seconds to go, turn only 30 seconds to go, only 30 seconds to go, only 30 seconds to go, only 30 seconds to go. Ràdios lliures, contrainformació per les antenes. Bueno, bé, si et sembla, eh, obrim un tant de paraules. o algo de contrabanda té algo que añadir de podríamos quizá agregar un par de cosas más a las características de contrabanda algo más eh, digamos un aspecto local eh, de lo que significa contrabanda como radio libre y al mismo tiempo algo más estructural y, y amplio en el caso como lo veo, que vengo desde México con un trabajo radios libres, radios alternativas, radios comunitarias, como regularmente se nombran, y que el proceso que se está observando o que estoy observando aquí, a nivel, luego comienzo por lo general, a nivel macro, que el proceso que se está viviendo actualmente aquí en, Barcelona, en Cataluña, con todas estas nuevas leyes, el proyecto de ley que está entrando, en México ya tiene unos años que está eh, que entró y que hubo una serie de resistencias por parte de las radios comunitarias, las radios libres, tanto en los pueblos como en las ciudades, y se organizaron eh, para luchar y han ido atacándola hasta ahora que se encuentra en el, nivel más alto que es el de la Suprema Corte de Justicia. Aquí se está comenzando con la lucha y, tendrá que, en todo caso, que crear toda una resistencia de base y de organización para, para luchar contra ello. Y solo como ejemplo de lo que recientemente está pasando con esta ley, que aunque no ha llegado a su culminación, sí está ya ejerciéndose contra varias radios y recientemente una de las radios que tiene su relación, y esto como aspecto local con contrabanda, porque contrabanda tiene sus relaciones con otras radios, y en este caso muy particular del programa que nosotros hacemos en contrabanda, el programa que hacemos lo compartimos con otras radios de, México. Y hay una en el sur, que es en el estado de Chiapas, que se llama Radio Proletaria, Tenía cinco años emitiendo como radio libre en la capital que es Tuxtla Gutiérrez y hace 15 días pues fue prácticamente cerrada. Llegó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diciéndoles, bueno, pues tú ya no tienes derecho a emitir, no, tienes licencia, llega con la policía y eh, desaloja, quita el equipo, y esto que aún no es una ley culminante, ellos ya lo están ejerciendo. Entonces, eh, a nivel general, lo que se está viendo es que finalmente el, Estado está aplicando y dirigiendo toda la, a nivel no solo político, sino a nivel de, leyes, pues ya las está ejerciendo esta represión de ir cerrando las radios libres. Aquí, pues bueno, está el, está el proceso que debe tener su historia anteriormente, pero que ahora se está viviendo más porque ya está el proyecto que comienza y que comience toda esta discusión. Yo creo que es importante discutirlo y que ya hay un proceso, quizás se comenta un poco más adelante, este proceso de los alegatos, entra al proyecto, discutirlo, este, señalarle en este caso a la generalidad de por qué no se está de acuerdo con este proyecto de ley. Y, y, yo creo que ante todo, ante estos ejemplos, que México y esta radio en particular es un, es un ejemplo muy pequeño y así hay muchos más, ¿no? De radios que son libres, son asamblearias, son autogestivas, esta tampoco tenía eh, emisión de, publicidad, no era una radio comercial en ningún sentido, tenía este contacto con la comunidad, sobre todo con una línea crítica de trabajo con varios movimientos sociales, y que esto es lo que le está creando temor al Estado, lo que le está creando un conflicto, un conflicto y algo que le está molestando, porque no quiere este tipo de radios que simplemente, aunque quizá no están creando grandes movilizaciones, sí el conjunto de ellas están creando una molestia para el Estado, no las quieren. Y no las quiere en términos no solo políticos, sino principalmente comerciales, porque el espectro radioeléctrico simple y sencillamente es aire que se vende y todo en, en un mundo capitalista todo se tiene que vender. Y el espacio radioeléctrico con esto que están mencionando, de la situación de las licencias, de las radios piratas y todo eso, y de la gente, los empresarios, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Entonces, obedece evidentemente a un aspecto sobre todo comercial que está rebasando incluso la parte política y que tiene su soporte en este caso en una ley, en ahora muy particular este proyecto de ley. Entonces algo muy general y que a nivel muy particular yo creo que en el caso de, Contrabanda que tiene sus, sus trabajos de, de, relaciones con otras radios, sus relaciones también con los movimientos sociales, yo creo que ahí en este caso como esta radio proletaria que fue cerrada inmediatamente, pues todos los movimientos sociales locales del barrio donde estaba ubicada esta radio, pues fueron y se solidarizaron con, ellos, o sea, las amas de casa, toda esta gente que tenía una voz, un espacio en esa radio, inmediatamente fue apoyar a la gente, porque tuvieron a cinco compañeros, cuatro aparecieron, uno no aparecía, entonces rápidamente fue a buscar. Llegaron los abogados, llegaron gentes de otros movimientos sociales del Estado y apoyaron. Entonces, esto es importante, yo creo, tenerlo como, un aspecto de atención con todo este proceso. Yo creo que ya está avanzando en cuanto al proyecto de ley aquí en, Cataluña de que sí es importante la línea legal, que esto es fundamental llevarla, pero por otro lado también esta, esta, esta tensión con los movimientos sociales, con el barrio, de que finalmente es, una base social que apoya bastante al trabajo de una radio libre y a, un soporte, a una ayuda fundamental que, que, puede servir en el momento de que cuando, si es que se llega a aplicar y todo parece que, que va hacia allá, la aplicación de esta ley, pues que se tiene con un soporte y eso es fundamental. Ha habido muchos casos en Latinoamérica de que no se dejan. Hay otras radios, por ejemplo, pienso ahora ahí mismo en México, que es de donde vengo. ha habido casos donde llega la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la policía e inmediatamente llaman por la radio a la gente del barrio y la gente del barrio rodea las instalaciones y no entra la policía, no entra, no entra nadie. Y es la manera de defenderlo, y es una manera de acción directa, ¿no? Ya no es la diplomacia ni toda la el proceso de defensa o político ni la movilización. Ya, es otro tipo de defensa. Es una manera, finalmente, ¿no? Eh, pero yo creo que todas, las, todas las, trincheras, todos los aspectos siempre se tienen que tomar en cuenta. Y yo creo, creo que ahora, en este momento de, que se está viviendo, que es muy, muy palpable, eh, el aspecto de la de, esta tensión, no solo legal, sino también de la base social de la radio, el contacto con los movimientos sociales, incluso este tipo de, reuniones, de discusiones, son importantes para que siga dándose difusión a, a este tipo de cosas que están ocurriendo, que a nivel general pues obedecen a este aspecto, tanto comercial como político, y aplicación de ley para cerrar las radios libres. En general, bueno, esto como, como comentario general cubrimos la palabra. No, no, yo, yo, yo, voy preguntar yo para los de México y vos presentaron muy claramente, que, que sí, vull dir, que no un tant, tan supervivencia Pensemos que lo que sí da a entender a todos creo que es la precariedad, la relativa precariedad en la que siempre hemos estado. Esto siempre ha sido un factor, pues bueno, que de alguna manera hacía ruido, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la radio, porque, bueno, te sientes siempre más débil. Y en cuanto a lo que comentabais de los movimientos sociales, pues bueno, los encuentros o relaciones son puntuales, en problemas puntuales, porque realmente nosotros desde Radio Bronca estamos en Barris, hay un movimiento asociativo bastante fuerte, pero raramente o se acercan a la emisora a expresar un problema o tal, o te manda un trabajo por audio, que ahora lo puedes mandar por internet para que puedas emitir, sino que están acostumbradas, como ya ha dicho el compañero anteriormente, a lo que es una radio convencional. Que haya un señor que nos llame, porque vive de eso, los llama, los va a ver, elabora con lo que te digan, un pequeño artículo sonoro y luego se emite. Claro, esto las radios libres no lo pueden hacer. En primer lugar, aquí nadie se gana la vida con la radio. Va a hacer su programa, tiene otras tareas. Y yo me imagino que, igual que otros movimientos sociales, pues en todos pues a corto de gente. Quizá cambiando el chip de lo que sería si uno espera que haya determinada radio libre que, que vaya y elabore la información, porque a lo mejor un día puntualmente sí lo puede hacer porque tenga tiempo. Pero generalmente no se tiene tiempo para eso. Entonces este tipo de, este tipo de, hostia, tengo un problema, hago algo em, en audio y lo mando, pues facilita mucho el trabajo y además que enriquece la programación, evidentemente, porque si no te hace limitar, pues a echarte a coger correos electrónicos de aquí y de allá y tratar en la medida que puedas, porque a, a Radio Roca llegan 200 si hay dos personas o tres mirando a vida, es imposible que se haga una idea y puedan sacar en dos o tres horas o cuatro que esté allí un mínimo decente, porque no tiene tiempo material. O sea, quedamos los titulares y poco más, o bien, ¿qué hace? Coge la noticia que más le parece, ¿no? Se mira al correo y profundiza en ella porque y, y tiene que prescindir de las otras porque no tiene tiempo material. Entonces también pienso que la dinámica de los movimientos sociales en este aspecto, pues quizá está muy enfocada a la rueda de prensa y que te vengan a ver. A, la radio comercial de siempre, ¿no? O sea, también, se, han, ofrecido programas que nosotros ahora unos, dos años hicimos ofrecer un espacio de una hora semanal para que vinieran y hicieran el programa sin vinculación al trabajo eh, propio de, mantenimiento y de todas las tareas del colectivo. Y de como los 25 que contactamos, vinieron los de V de vivienda, que aquí hay una persona. Pero mm, la gente está acostumbrada a la rueda de prensa pues, y que vengan en plan los periodistas convencionales. Si en la, en eh, como lo veo yo, ofreces el espacio, y te pueden venir un programa, pero no hay esa continuidad. ¿no? En radios de, tienes que ir llenando los espacios, ¿no? Pues se ofrecía un programa de una hora semanal o quincenal, o que fuese trimestral, pero no te encontrabas que, que no... Digamos que volia dir el que volia dir. No fem un debat, anem a intentar... Anem no, he no, sí, sí, ja ho sé, però anem a intentar demanar la palabra y I, bueno, i seguir el fil o no de, del que es parla. Jo amb això acabo, vull dir, jo, jo, jo el que intento no, no, no dono evidentment culpes a ningú ni res, si, sé que és molt poc, etcètera, doncs això, però, bueno, però, però potser, potser, i potser els moviments socials o altres tampoc veuen molt clar la utilitat de la ràdio lliure, però bueno, potser, potser, seria qüestió, potser seria qüestió de parlar de tot això, m'explico, això, això és el que prefereixo, de parlar de tot això, vull dir, quina relació tenim amb els oients, Bueno, jo penso que és important, o sigui, no, no us defensarà mai l'administració, no, això ah, està clar. Per tant, vull dir, si us té que defensar algú són, són els vostres clients, són moviments socials que puguin haver, etc. Jo és tal com ho veig. I no dic, no dic que la culpa sigui aquí, no, no, no, no, no poso culpa. Eh? O sigui, l'únic que estic dient és que a mi em sembla, a mi em sembla, a mi em sembla que per, per la vostra supervivència mateix i pel, i pel, pel sentit que teniu, si no, quin sentit teniu també, no? Sí, sí, pel vostre sentit mateix, bueno, penso que podria ser interessant vull dir, eh, bueno, eh, incrementar el diàleg aquest el mateix que heu dit de, de les consultes aquestes jo no sé si heu parlat o no però vull dir, moment jo penso que si podria parlar com a mínim parlar no, no sé si hauríeu alguna o no però bueno, el Pica ha parlat, el Picarol ha parlat va, va, va si no, vols que, Picarol però vull dir que, que no és només parlar amb l'administració ni bàsicament amb però que ell ha parlat con los de Mola val, bueno, l'ha parlat i te pot dir el que li va dir perquè jo ho desconec. Qui, si vols, vaja. No? I en la ràdio ho explicaven. Plau, ja, ja ho dirà. Jo només ho plantejo. Sí, sí, sí, demano la paraula, eh? Ens oferia... Eh, o Paco, plau, eh, seguim el curs de les paraules. Bueno, jo hi ha una cosa que no entenc i m'agradaria aclarir-ho perquè jo pensava que mm, jo vaig estar a Radio Plàstics, que es va legalitzar, que va ser l'únic que estava en contra en contra. És l'única que hi ha legalitzada, lliure, a l'estat. No, no, hi havia un més. Una, una verda a Madrid, bueno, doncs, després hi havia una doncs, altra a Orcón, després havia... Sí. En el 89 els socialistes van fer una jugada genial. Per trencar la coordinadora de ràdios lliures, que n'hi havia que era molt força, van dir, bueno, legalitzem unes ràdios com culturals, que no se sabia com hi era això de cultura. Se suposava que eren ràdios no comercials i Ràdio Clara va decidir a l'assemblea majoritàriament que es legalitzava. I això jo pensava que després la, ha demostrat els, eh, el que ha succeït posteriorment que això era trencar amb les coordinadores de ràdios lliures el que passa que jo creia que la LOT, que deia la e, llei, ja és l'ordenació de les telecomunicacions, era ja mm, la llei que ordenava, i sembla que no, sembla que encara estan va ser provisional en aquell moment. Va ser provisional. I va ser segurament per trencar sí, totes les coordinadores. I jo crec que l'única defensa de les ràdios lliures com abans, el que passa clar, els moviments socials ara ja no són els que no estar invitats, evidentment ha canviat molt. Però que evidentment eh, les ràdios lliures, no únicament els moviments socials de cada, sinó les ràdios lliures de tot el país, fer una coordinadora que crec que seria el millor per defensar-se d'alguna forma de totes aquestes agressions perquè el, és evident que, que l'administració no ajudarà mai aquestes, aquestes ràdios i no sé si no farà una altra vegada la jugada de dir, bueno, si alguna ràdio es vol legalitzar, nosaltres la fem com ràdios culturals, perquè al final Ràdio Clara s'ha convertit en una ràdio comercial, fa, fa publicitat i, i suposo que hi ha una, una verde a Madrid que jo la segueix, que no menys, ja, que ja no existeix. No, no, i el Portó, que era un trotskista de Gotera, la va vendre a no sé qui per un, un, per un, un munt de diners que eh, va És a dir, eh, a Ruiz Mateo, sí, és a dir. Bueno, eh, hi ha tota una sèrie de coses que jo he viscut de, de primera mà de, de la dècada dels 80 que el, veiem que el, o eh, diguem-ne que fèiem un bloc comú o en l'administració es menjava totalment el que passa que cada, cada lloc, cada autonomia és molt diferent. Per exemple, a Madrid hi ha la Unió de Ràdios Comunitaris de Madrid que tenen un enfoc molt diferent de, de la visió d'aquí. No? El Joan us ho podria explicar, que en realitat el que volen molts que hi treballen és tindre un sou, entre cometes, i com a ONG, i en el fons el que fan no és això, una ràdio de tipus cultural, que no és el plantejament que encara tenim aquí, no? Potser una mica romàntic i tal, no? Llavors també el que volia destacar, que és molt important, és és un abans i després, que el dia de la vaga, el dia 29 de setembre, va ser molt important perquè totes les ràdios ens vam juntar i a part de les de Barcelona algunes de, també de, tinc entès, de Casamont, ah, de Sabadell, de, bueno, de, de diversos llocs i també Ràdio Pla es va connectar en algun moment i que això va ser com una revitalització i que a l'administració els va posar molt alerta perquè curiosament aquest dia a la tarda jo vaig rebre telefonada del Departament de Comunicació de la Generalitat demanant entrevista, casualment aquest dia, no? I com hi va haver el de Joan Benesto, hi va haver la pancarta i tal, i va haver una audiència brutal. Vull dir, per exemple, la nostra pàgina web, que la gent pot escoltar a la ràdio online també, normalment tenim una entrada d'unes 60 persones i aquell dia es va disparar a un miler i doncs em deien que el col·lectiu que va fer l'emissió van tindre una entrada que vam centralitzar-ho a contrabanda i tota la ràdio es va connectar allà una entrada de 8.000 a la pàgina de, de com es diu? Sí. Ah, exacte. I que això hi ha que tindre en compte perquè, clar, ens va afavorir molt el fet de que la gent no sabia què passava perquè oficialment els mitjans van callar i es va afavorir molt i que l'administració va pensar, hòstia, collons, ells devien saber eh, la, com ho sabíem nosaltres, qui entrava i qui escoltava. I que jo penso que per aquí pot anar una mica al futur, no? a nivell del que dèieu, de fer coses puntuals i estar coordinats, no? sigui a nivell de Catalunya, sigui a nivell estatal. Hi ha, una part, hi ha una part molt important de la història del 29S eh, per mi és fonamental per entendre el que, el que explicaré que és part de la meva experiència és el fet que el 29S eh, la gent va entendre la ràdio com, com a un mitjà propi és a dir, com un mitjà de la gent per, perquè clar, cap televisió, cap ràdio, cap mitjà dels comercials no té eh, agents a tot Catalunya a, a tots els pobles de Catalunya aquell dia l'agència 29S tenia, eh, tenia locutors i tenia gent del poble a, a, a tot el territori. Això jo crec que és molt important. Jo, com, eh, com bé ha dit el, el Jordi, jo formava part del col·lectiu BDG, de, bueno, que la formo part, i, i fem el que podem. I nosaltres, en aquell moment que, en, que ens va arribar eh, la proposta de Radio Bronca, teníem, a part de l'assemblea, teníem una comissió de continguts que eren la gent que ens miràvem les coses amb un ull bastant crític i intentant eh, pues, bueno, contrarrestar les declaracions polítiques, eh, els plans i tot el que es feia i no teníem eh, el recurs, fèiem notes de premsa, fèiem accions, fèiem de tot, però no teníem un recurs per donar sortida a tot el que nosaltres estem processant allà. I ens va semblar una oportunitat per, per, per treure'ls, no? per treure'ls del que era el nostre àmbit. Eh, també com a, com, a, com a col·lectiu nosaltres tendíem a utilitzar o creure il·lusament que els mitjans de comunicació eh, eren una eina que nosaltres podíem fer servir per, per, per, per estendre les no, la, no, la, el nostre pensament o, o les nostres accions, etc. Però va arribar un moment també que els mitjans de comunicació, quan allò ja no els va interessar que fos notícia, ens van tapar directament això va coincidir una mica amb el fet d'entrar de, a la ràdio. Una vegada que nosaltres entrem a, a la ràdio, eh, en principi des d'una perspectiva de que nosaltres fem el nostre programa i, i fem servir una mica la ràdio, eh, ens comencem a fer entrevistes, per nosaltres era molt important fer un programa de, eh, cada dues setmanes, eh, i per nosaltres era molt important incorporar les entrevistes, no? anar als moviments socials i donar-los l'espai perquè expliquessin, no? va començar a contactar amb Collserola, amb la gent de, de les Cors, amb la gent del Carmel, és a dir, tots els conflictes urbanístics els intentàvem portar allà i ho seguim fent. I eh, de vegades teníem, teníem una perspectiva de què, eh, bueno, què els hi podem oferir i què és el que ells esperen de nosaltres. Aleshores, aquí és on, on es nota molt el fet de que la gent no sent seva la ràdio aquest és, jo crec que és el problema fonamental i que és el canvi que hi ha amb el 29S que la gent eh, no pren la ràdio popular com una ràdio mm, popular del poble i, i per tant pròpia eh, una prova d'això és que eh, jo, conec, jo no conec cap bar ni cap comerç que tingui sintonitzar una ràdio lliure, per exemple. Pot haver-hi, no? Evidentment que jo les conec no, no vol dir que no existeixi, però no és una, no és una pràctica habitual, mm, no està en el carrer, no està en el dia a dia. Aleshores, això què fa? Que quan tu vas a un col·lectiu a dir-li escolta, fem una entrevista per la ràdio i tal, eh, bueno, intenten veure-li el cantó utilitarista de eh, a veure si tinc poder de convocatòria. No? Però aleshores què passa? Que com que nosaltres tampoc no tenim guanyat al carrer, eh, el que acaba semblant és que ells t'estan fent un favor a tu de donar-te un de parrilla, diguéssim. Aleshores és com el peix que es mossega la cua. I jo crec que, agraciadament, per sort, el 29S hi ha un canvi de tendència. Però eh, aquí fa falta molta feina. Fa falta molta feina, hi ha molta fatiga. També hi ha un problema que és, que és general, que és de tota la societat, que n'està fins als collons de tots i això moltes vegades els, els porta a una actitud nihilista. No? Aleshores, jo crec que el repte per afrontar nos amb el decret per enfrontar-nos amb el que vingui, perquè el que vindrà després és que ocuparan els nostres dies amb ràdios universitàries, amb ràdios eh, diguéssim, de, de, de proselitisme, de, de bona actitud cristiana i tal. Sí, culturals, bueno, per mi la insubmissió i la desobediència és cultura també, vull dir, cadascú l'entén com la vol. Sí, però evidentment ompliran els nostres dies amb aquest tipus de ràdio. Si no, si no tenim guanyat el carrer i si, i si i si el carrer no ens té guanyat a nosaltres, és a dir, si les ràdios no són ràdios realment populars, sinó que són ràdios de crepúsculs, no podrem tirar endavant aquella lluita. Eh? Una mica s'ha dit diversos cops. Però jo crec que, que parteix d'aquí, no? De, eh, nosaltres podem estar al carrer, eh, que ens està fallant. Bé, no, eh, jo volia intervenir, intervenir un, un, 5 minuts i ja està, no? jo normalment escolto Ràdio Contrabanda els migdies, normalment eh, de, de 10 a fins a 1, fins a 2, i per tant tots els programes són ja en diferit i aquestes coses. No? És el moment que jo escolto mentre estic treballant al un magatzem, escolto ràdio contrabanda, no? I moltes vegades em dona, perquè, bueno, l'altre dia, per exemple, el Minuesa parlava de qui m'escolta, qui m'està escoltant, i jo li volia dir, hòstia, estic escoltant jo, no? O, per exemple, el So de Pau, que l'altre dia en el m'he donat de, de, de les moltes funcions que podem fer no? l'altre dia que fa el programa a les 11 de la nit és que a les 11 de la nit estem per, no sé, en altres històries no? però al migdia sí que l'escolto no? i l'altre dia estava patint en el programa que feia de, sobre la pedagogia llibertària no? que va fer un sobre la pedagogia llibertària no? i me n'adono de la, de, de doncs, que, bueno, des de l'Ateneu Enciclopèdic el que podien participar en aquestes històries. No? Que vam fer una temporada i que possiblement, eh, bueno, se'ns encén una bombeta, almenys això té que servir perquè se'ns encén una bombeta perquè, bueno, estiguem molt més atents a qualsevol història de, de les vostres, no? I això és el que volia ara remarcar, no? I, el, i a part del 29S va ser fantàstic. Bueno, jo des de les 9, des de les 10 del matí disputava tu i, el, i aquest que tenia aquí fora eh? per les 10 de matí bueno, fins que van passar totes aquestes històries vale. eh, ara li toca te toca a tu Mira, està, està bé que gaudies de la 29 perquè jo la 29 de fet com a exemple o com a no exemple. O sigui, el 29S vam estar 24 hores a Maté coordinant-nos els tres anys que estem aquí més la diversitat que estan a Guaris juntament amb tots els altres mitjans molts d'ells, potser no tots, però que estan cobrant el que s'anomena com diferents facultats, alguna cosa que estan més per internet, la té fan en televisió, en vídeos, clar, això és excepcional, o sigui, això no ho podem fer sempre. Des d'aquell dia que jo m'estic trobant, molta gent ens felicita i ens diu, hòstia, quin curro, la gent estava al carrer escoltant no? però evidentment o doncs, sigui, això no és realista que ho podem estar fent sempre. Però que sí que és realista. Segurament des d'aquell dia, pel que nosaltres sabem, molta gent ha escoltat radiovisibles per primer o l'ha tornat a escoltar quan feia potser 15 anys que no escoltava ràdios lliures. Això és una realitat doncs que ara nosaltres d'una banda hauríem de, intentarem currar que no, que no es quedi en res, que això no desaparegui, però que al mateix temps ara també us una mica la, els ulls a, la gent, els que esteu aquí o els que estan aquí al carrer, de que, de que això és una eina i sobretot és un luxe. Ara mateix Pica i Bronca no se'ls pot escoltar eh, al Dial de Barcelona, com us se'ls dona el 50%. Les pot trobar, però no amb, la potència que es comptava fins ara. 96. La idea de nosaltres ja, es, ja intentarem currar i lluitarem perquè això torni a ser, torni a ser possible. Aquesta és la nostra lluita. Si això es torna a poder aconseguir, penseu que tornarà a haver-hi tres emissores a mig metropolità a la ciutat, cosa que no moltes ciutats poden dir, ni avui d'estar ni molts llocs, i això és un luxe, i a vegades no són funcions. Nosaltres ja sé que hem de fer un autocrítica amb els mitjans, però el que, és, el que li haurà de ser conscient la gent és que aquest luxe jo crec que no es pot deixar passar. Tenir una eina on tan accessible, on no hi ha cortapisses, on realment la gent pot, pot accedir ja no a ser entrevistat, sinó a ell mateix la visió del contingut que, que sortirà. Això, això és el que realment dona força a la televisió. Llavors, aquí volia també lligar amb el que també ho estat preguntant per aquí, el tema de la coordinació. Està clar que és molt important que la ràdio se'ns coordinem Fa molts anys hi havia coordinadors de visibles, aquí a Catalunya també. Això després es va parar, cada ràdio també ha estat diferent, com davant hem tingut una, una història molt amb els i baixos, a nivell des de ideològic, d'energia, de, de contingut, a tots els nivells. Això que també que hi hagi molta... són molt diferents, o evidentment. Ràdio Bronca, Ràdio Pica i Contrabanda també per en entre ràdios diferents perquè es, perquè es complementen i són diferents això ha fet que durant molt temps potser no ens haguem coordinat. Ara, justament, precisament per aquest decret o per eh, amenaces legals que hi ha hagut, per això hem tornat a coordinar-nos. Potser no sota una, paraigua legal, una cosa que digui coordinadora de llibres, però hem recuperat una cosa que malauradament hem perdut. Sabem que sols no tenim força per anar parlar amb l'administració o puc carrer. I per això ho hem tornat a fer des de fa poc, però ho estem tornant a fer. Estem a fer no hi ha res orgànic, però sempre hi ha hagut... No, és això, això, va ser saber que sols no fan res, i les emissions que estem fent al carrer, quan vam tornar a fer les festes de Gràcia, que feien que fem, les vam fer per exemple a les quatre ràdios, que tres amb el CK, en alguns mesos la Can Mas diu amb bronca. Això som conscients que és el que ens dona força, sols no. Què passa? Que evidentment fora d'aquí, ja ho ha dit el Salvador, les realitats doncs, són diferents. Existeixen coordinadores, es comenta el que deies abans. No, a, hi ha FM, la primera de les Comunitats de Madrid que deia el Salvador, les això, clar, el nom ja ho diu, la M la C és de Ràdios Comunitàries. Aquesta Unió de Ràdios de Madrid té diguem, una prolongació a nivell estatal que és la Red Estatal de Medis Comunitaris, que va ser aquesta setmana, aquest cap de setmana a Alacant, per la seva trobada que any és un lloc diferent, hem passat va ser Barcelona. Cap de les ràdios lliures de Barcelona són tot i que això ho dirà que ens i el dia 29 estem fer connexions amb ells a Madrid, amb, a, a, a, a Comunitat Valenciana, a Canàries, etc. Què passa? La realitat seva són, és molt diferent i no és una qüestió ideològica o de, de simples matisos. La seva, per exemple, quasi batalla principal o demanda principal enfront la, la llei a nivell estatal, la llei audiovisual, era el límit pressupostari que posava. La seva reivindicació principal era dir no ens podeu ficar un tope de pressupost com a ràdio sense ni de lucre, perquè ells potser tenen un pressupost, potser no, tenen un pressupost que sobrepassa aquest límit. Creuen que això condiciona l'IESA. O sigui, no ho jutjarem, però és la seva realitat. Evidentment, el nostre cavall de batalla davant de la legislació que, que ens presenten ara no és aquest. És que, doncs, bueno, que se'ns fica al mateix sac una sèrie de ràdios que nosaltres no considerem ni molt menys lliures, que se'ls demani un responsable editorial, bueno, no sé si és el nom, sí, un responsable editorial, amb el que això implica de, de retallar la, la llibertat d'expressió, que se'ns faci entrar per un mateix, eh, un mateix concurs de llicències exactament igual que el que tenen ràdios comercials, és aquest, no és el propi, no és el propi pressupostari, i moltes altres coses. Si ho dic per dir que, que malauradament, a dia avui potser a nivell estatal és molt difícil que, que pugui haver nosaltres, els menjadors de Catalunya, ens puguem trobar se representats perquè realment si la batalla la, és diferent. Això no vol dir que no, no ho fem coses i Farao. Aragó, per això, la batalla és molt més simple. I és veritat una columna de milions. Aragó i, i la veritat són similars. No la realitat de FM, però sí la, els serveis de funcionament. I bueno, jo només el que m'agrada sempre insistir és que, que la gent sigui conscient d'això, d'aquesta no leucemia. Jo hi estava una trobada d'apostasia i comentava aquí algú i amb les, els altaveus de Catalunya ens van dir, volem nosaltres eh, fer un programa, intentar fer un programa la, les que passen. Un col·lectiu té un dia a dia doncs, també, bueno, com es que per ràdios. Fa la gent no, no s'hi dedica professionalment, evidentment, per sort, o, o és aquesta habilitat. Això fa, limita que actua més, doncs pots comprometre a un projecte periòdic, com pot ser un programa de ràdio. Però ara, per sort, eh, les, també la tecnologia o els mitjans que tenim ara facilita molt això. No és com abans, per exemple, quan estàveu vosaltres en memòria silenciada, potser sí que la, la realitat tècnica d'aquell moment de contrabanda implicava estar físicament allà i potser fer el programa, si no setmanal, quinzenalment. Ara, per sort, doncs no, no té per què ser així. La gent pot gravar aquí un àudio que puja, eh, sigui aquesta xerrada, sigui la que fareu després, sigui un altre activitat que faci teneu, i ja està generant un material que sigui, que sigui radiofònic i per poder penjar un blog que això es vinculi a una missió FM, que és el que nosaltres ens curarem i és la nostra feina per mantenir mantenir que això pugui seguir intentant sortir amb màxim de potència d'FM i, i seguir poder aconseguir que aquestes tres ràdios que ara són David se 600 aquesta és la, la nostra lluita i nosaltres seguirem fent si no, no ho aconseguirem i els de la gent doncs, és donar-li sentit això i entendre contingut Count only 30 seconds to go, count only 30 seconds to go, count only 30 seconds to go. Ràdios lliures, contrainformació per les antenes. Taula rodona de les jornades sobre mitjans alternatius avui, organitzades per l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, a l'Espai Obert de la mateixa ciutat, el 22 d'octubre de 2010. Ràdios lliures, contrainformació per les antenes. Taula rodona de les jornades sobre mitjans alternatius avui, organitzades per l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, a l'Espai Obert de la mateixa ciutat, el 22 d'octubre de 2010. demanar la paraula, la paraula perquè justament tu parlaves de la coordinadora que hi havia en els anys 80 i ara tu n'has parlat de... del 29S ja no heu parlat però jo crec que és important la, que això estava previst com que per ajuntar la, la, la, la, tota la ràdio doncs, buscar aquesta coordinació i coordinació també amb els altres mitjans que és el que ja s'ha fet en el 29, 29S que demà amb les OES vindrà un representant d'aquesta de, coordinadora del 29S que parlarà de tot, de tot això. Aleshores, és el que, que ens sembla important i després per tenir una relació amb, amb, amb la gent, com el que tu deies, amb la, amb la gent del moviment social i el que deia el César amb, amb el poble, que és, que és important. Se tingui o no molta, molta audiència, home, la, la ràdio és directa, ja, per exemple, jo no sóc dels que escolto molta ràdio, però sí que el 29 és d'escoltar ràdio, com, com molta gent, i jo crec que és important. I el que parlàvem abans, eh, la, la manera de, de, de, de lligar amb, el, amb els moviments socials, que ens parlaves de, de la memòria silenciada, és, és home, els col·lectius eh, proposar-los que facin, que facin un programa. Per exemple, l'Ateneu, que abans feia un, un programa, aquest memòria que ara podria estar bé o pot tornar a parlar de, de, de, de tornar a involucrar-se és que s'han involucrat també els, els, els moviments socials i una manera d'involucrar-se és crear un programa és informar i anar a la ràdio i la ràdio també o col·laborar amb ells col·laborar, exactament aleshores una de les coses pregunta així que m'ha vingut que m'ha vingut que volia preguntar tu ens has explicat que bueno, que una cosa que no coneixia massa, que van venir els Mossos, que van destrossar tot, tal, tal. Jo m'afrontava, home, si, si és un mitjà de comunicació, una ràdio que poden, que poden explicar-ho bé, bé, com és que hi hagi coses, vull dir, de, de fa molt i molt de temps que no, que no es coneixen. Bueno, és una pregunta, sí, és una, una, sí. una, no, una, perquè són, 30, així, són 31 anys, eh, més de 30, i clar... Eh, Home, però és una cosa important, que vinguin sí, però... que destrossin, que destrossin sí, però sí, que va ser en col·laboració amb els bombers, que van dir que, que, sí. que tiressin la porta i tal. Però això no es coneix perquè són molts anys i hi ha hagut un relleu de gent que, que són de 20-25 anys i jo, per <laughs> sort, per desgràcia, estava en aquells moments i és un dels pocs que me'n recordo, però i més coses que sé de l'època, però clar, això s'ha anat diluint, no, no ha quedat escrit, molts s'han anat, anat col·locant. Molta sí. gent que està una lliure i després s'han col·locat a Ràdio Nacional, a TV3, a TV3 tots estan col·locats, la majoria. Mira, el que fa la delegada del Col·legi de Periodistes, Martí de la Cent, està una lliure, saps? jo per acabar, per acabar, eh? Madre més és que tu lo que li passava a Radio que va passar a altres ràdios lliures. Era normal que saltessin les ràdios i les... Sí, bueno, és una cosa que no se sap, està bé que, està bé que ho hagis vist i informat, no? Sí, la lletina passa. Després ho puntualitzaràs. Cada any o cinc anys Obre la ràdio, si no pistola, obre o obre Deixa-la acabar i després puntualitza, que tens sí. la paraula. Doncs, bueno, jo per acabar només volia dir que, la, que està bé l'experiència que ens ha explicat el, César de, de Mèxic, de dir, home, que s'ha de comptar la gent, que, que si hi ha que si agradeixen una ràdio o fan alguna cosa o tenen una ràdio, ja no solament la, la ràdio, sinó tots els mitjans i col·lectius i, i tots, vull dir que aquí ens hem de, ens hem de, ens hem d'apoyar i, i hem de comptar amb la, hem de comptar amb la gent i tenir-ho pensat no, encara que siguem pocs. Vull dir, eh, comptar que vull dir que sí, sigui una ràdio, sigui l'altre, o sigui un mitjà, o sigui Caus a la Red, o sigui el, el que sigui, que, que, que, que estan contra les, la, o sigui, els que tenen més audiència i els que tenen més, que, que treballen millor doncs són els que, que ataquen més. Aleshores, eh, que si ataquen alguna, alguna ràdio, i sí que hi han d'anar-hi. Hi han d'anar-hi tots, això té ningú. Té ningú. jo, per exemple, quan els de contrabanda, me'n recordo que anaven a la plaça Sant Jaume, on feien el, el, la contrabanda la van tancar. Eh? O la, la, la van tapar. Anaven a la, a la plaça Sant Jaume quan feien el, estaven eh, els de l'Ajuntament, com cacerola, pum, pum, pum, i anàvem allà, això sempre s'ha fet perquè les ràdios, les ràdios són fortes quan la lluita en el carrer és forta. Quan les ràdios lliures, eh, si, si, si estan fent una programació, com ho fèiem l'altre dia, que estan incitant a la gent, si, si les ràdios estan fent un programa, una programació que estan dormint a la gent, doncs llavors se queden... No, no poden competir, les ràdios estan lligades a, a lo que està succeint al carrer, per almenys les de Barcelona. I llavors eh, eh, Yo no, no, voy a entrar en las cuestiones legales, pero hay una cosa, que las radios lliures de Barcelona no son un luxe, son una necesidad Claro. ¿Vale? O sea, por lo menos respecto a menos De infraestructura técnica, que, no, hay, no hay tres en ninguna ciudad del Estado español no, con la potencia la no tienen aquella aquí aquella gent, no? nosotros aquí la tenemos, Tenim esta necesidad Barcelona tenemos una necesidad de, la, de libres pero no de luxe diu de tenir tres i que tenga una cobertura de tota la ciutat. Sí, això és veritat perquè a la diferència de les coses... Sí, sí, sí. sí, sí. de paraules, després... Sí, sí. Ja estàs tu? No està. Uh, és un lujo, no, sí. vosaltres mismos. Sí, és, és destacar el que deien de, de Madrid, la diferència és que ells estan acostumats a cobrir només zones molt restringides i com deia el company Joni doncs eh, aquí a Barcelona des de fa molts anys les tres ràdios tenim cobertura metropolitana de Barcelona i àrea metropolitana i llavors per això hi ha, hi ha diferències també amb els de Madrid perquè ells conformen, és la seva manera suposo també perquè eh, han tingut problemes amb les ràdios comercials però eh, a Madrid que hi hagi una ràdio que cobreixi tota la ciutat no n'hi ha cap i és el que deia ell, a Barcelona fins ara amb, amb penes i treballs, no? teníem aquesta cobertura que per naixement el 29S es va demostrar, si no se sentia per una freqüència, se sentia per l'altra, no? l'eficàcia. No? I la diferència amb els de Madrid, per exemple, ja només en el tècnic. No? No, doncs, eh, penso que tot això que està parlant aquí demostra eh, que hi ha una situació de retall de les llibertats progressives això se li podria dir que s'està vivint o s'està anant o ja estem dins d'un taxisme eh, ordinari d'alguna manera, eh, que, no, que no utilitza camises pardes ni negres però que va retallar les llibertats no? això ja s'ha dit aquí penso que hi ha dues coses que s'ha dit, dit el company eh, les ràdios lliures per una banda aconsumar se el màxim possible els moviments socials i per l'altra banda federar-se veig que la idea és fer una federació de, de ràdios lliures de Barcelona que pugui d'alguna manera connectar amb una altra federació de ràdios lliures que pugui fer doncs, no sé, a Madrid o sigui, no? una forma d'aquesta perquè si no teniu en compte que acabarem mira, en Dostoyevsky té un llibre que es diu Memòries del subsuelo és a dir, va acabar escrivint a les cavalleres i, tots acabarem a les cavalleres no, no, no, no, un Dani, Jo el que li deia el Xema, que el eh, el que, el que dit ell és una realitat, però aquí és una altra. Aquí hi ha una mentalitat de xiringuito de cada col·lectiu, de cada... Mm. que costa molt. La, el Ràdio Bloc, almenys havia, a nou estava molt vinculada a associacions de veïns i hi havia molt moviment. Però tot aquest, ara trobes que les associacions de veïns les controla gent del PSC i l'únic que fan és classes de sevillanes i la festa major i coses així, saps? I i això no ho vaig, que encara que allà hi havia hagut molta, molta de mar de fanys tres, bueno, hi, ha, hi, hi havia tres ràdios i encara continuen Broc amb la més cobertura però encara hi ha ressaca i, i línia 4 que estan mig mortes tenen etapes de... Però, bueno, que, eh? Eh? No l'han xafat, els han xafat i no, i no, no han... Vamos, eh? Sí, però línia 4 és una... Vamos, és si et dona i, calles, doncs què, eh, què vols? Saps? Si et xafa i dius amén, doncs no pots res, doncs xafa la freqüència que de la local i et quedes igual. I eh, és una, un, sí, no, ja, ja. després de les diferents de les federacions i tal, hi ha una a Madrid sempre han hagut més ràdios però de cobertures molt petites de barri i a Madrid sempre han acceptat eh, el primer pagar a l'ESGAE, eh, una sèrie de coses que aquí mai, mai hi hem... Sí, però això S'han baixat, sí, bon, sí, baixant els pantalons de seguida. Llavors sempre ha hagut l'enfrontament aquest, aquest de, mas de Madrid, de, a, a, bueno, no sé, per nosaltres, a, a les tres ràdios, que hi hagi un programa de futbol és impensable. Doncs a, allà a Madrid hi ha ràdios comunitàries doncs, que tenen programes de, de futbol, coses així, saps? a Santa Pagada, de... No, ara, eh, fa 7 o 8 anys ja ho, fa, ja ho feia, no? Una sèrie de coses que, que eren, molt, eren molt, molt diferents. Ells van aconseguir llicències i la van vendre, la Unió de Reis Correus de Madrid va aconseguir una llicència amb un repetidor que és de un lloc que es deia Chinchón, que sembla que estava a les de Madrid, una muntanya alta, i li van vendre a Luis Mateos la freqüència aquesta per, per, bueno, per diners les ràdios de Madrid tot, totes han funcionat sempre amb, amb, amb lliurats. Aquí a, a Morbronca mai ha tingut. Pica, sembla que tampoc. Contrabanda va tenir al principi però, eh, gent que feia eh, feines de, bueno, de 4 hores i, de, i que feien una mena de, de secretari o de coordinar hores de programació i ara tot es pot informatitzar però abans es tenia que fer tot, tot manual i als del País Basc sempre anat, anat pel seu compte. Eh, sobre el País Basc i el Navarra. La resta no... Bueno, són... Quan van tancar, quan van tancar Ràtia, les quatre ràdios que tenia Ràtia, la mateixa gent es va, es va recol·locar a les ràdios lliures i el Bombat Suno es va quedar les ràdios lliures del País Basc, excepte una de Bilbao, que és, que és Girona, que és una mica més llibertària, la resta són 9 watt a sota. A l'Aragó han sigut sempre només semblant que aquí a Barcelona. A València hi ha la Clara, que tenen la llicència i van, bueno, el que tu has explicat, la nostra relació no ha sigut mai dolenta amb Ràdio Clara, perquè sempre ha sigut a, només de, d'entrevistes quan hi ha hagut problemes de continguts, saps? Ells interessa per el que passa aquí i et demana per l'obra econòmica on es indici informació però no hi ha hagut relació de, de, la convivència a part d'enviar-se àudios doncs, compartir àudios Andalusia mmm, gairebé no n'hi ha i poc més ja a Galícia, però són molts no, també... A València n'hi ha 33 ràdio lliures. Sí, sí, n'hi ha dos. Ràdio Cabanyal, Malvarrosa, eh, Fani i un altre. Hi havia una que es deia Ràdio Libertària, no? de Home, la ràdio, hi ha dues ràdios a Alacant, Ràdio Antiga i Ràdio... Eh, no recordo la teva nostra llista, que vaig a la remeten a casa contra l'Anna perquè era la meitat de programes, crec que era un per la deixar en mans. Aquestes dues han sigut un ple nosaltres els equips. Clar, que aquest no feia una coordinació tècnica. A la part tècnica col·laborar amb, amb aquesta ràdio de... de, de, de, de, de, de, de, de anys darrere. Ja, el xip va estar al coll. Al coll, al coll si l'han comprat nosaltres els equips, que els vam enviar. L'altra, la, la, la, la mistadera, va venir també aquí i els vam estar assessorant tècnicament dels equips, les antenes i el que tenien la aquesta coordinació quotidiana ja és intercanviar continguts perquè ho veiem abans, perquè ara mateix és relativament fàcil. Amb el tema del podcast, si algú sonarà una cosa molt automatitzada, això hi és a Berga va muntar una ràdio i els cinc després van acabar fotent fora els que l'havien muntat els inventaris i se l'han quedat eh? és una ràdio lliure, una ràdio de la CUP, de Berga. A, a, a Sabadell va, van, s'ha muntat una ràdio que diu ràdio, una ràdio lliure també, però la cultura no els, eh, ens vam buscar nosaltres els equips de segona mà, si no m'ha ajudar a muntar tot, i la controlen mm, també els indefes. Bé, jo el que és una petita pregunta és perquè, eh, per exemple, que avui no han vingut, però són els salaris sants que només s'emeten per web. No? I jo, no, jo preguntaria a tots vosaltres que, que, bueno, que com ho veieu, si hi ha moltes diferències i a partir de la web controleu i l'altra, com diu el Monís, el lingüista no sap qui està darrere, com sempre, i si teniu algun, alguna manera de d'estimació, com fan les pel·les, que estimen, no sé com, com ho fan. Sí. O per internet és no, és molt fàcil, fàcil. Sí. i per exemple, dit El Salvador parlava de dades internet, el contraband igual, i bronca, o sigui, molt fàcilment visible. Les dades, per exemple, de l'agència estan parlant, no sé, tu deies de mi, la contrabanda en tenir pics de 500, jo estic convençut que per FM devia haver 3 o 4.000 persones, perquè la gent que ens trucava, per exemple, tothom ens trucava escoltant de FM. I això, malauradament, evidentment, no podem, no podem comptar-ho. L'única estimació possible que pots tenir, que és molt subjectiva, és proporcionar les trucades que tens si veus que tens més trucades en un programa, tens 10 trucades i en l'altre no tens cap, pots intuir pensar que aquelles has de trucar significa que, que t'estàs trucant més que no trucar I nosaltres abans fèiem, un, per exemple, un, com es diu això, un recompte de trucades, apuntant l'hora, això ho deixem de fer, però era l'única forma que tenia. Les ràdios tradicionals, com recompte la gent l'escola de l'antena, per FM, igual que fan les teles, són aquestes estimacions no, de d'agafant segons mostres estadístiques en X perfils, posant-li aquest aparatet per, per la regió. Jo no tenia aparatets, hi en algunes televisions, en la, en la ràdio, es fan les estafetes telefòniques. I amb les estafetes no es va sortir una fracció. Per exemple, la FM les no, no Per exemple, quan va haver tenia que haver-hi, una era la trobada Mundial fa anys, que va haver-hi d'aquelles carreres de Bermuda Paral·lel per, per Catalunya Ràdio anaven dient segons fuentes de Ràdio Bronca hay forma de tenir van arribar a dir això per Catalunya Ràdio perquè Catalunya Ràdio estava escoltant el que nosaltres emetíem i hi havia el grup d'advocats que anava tocant dient doncs hi ha 10, hi ha 12 estan en aquest lloc i nosaltres ho anàvem dient i doncs la Catalunya Ràdio segons fuentes de, segons Ràdio Bronca i nosaltres detenir no? se han producido cargas en la avenida Paralelo y, y, igual digo los dos cops. Segurament el responsables debían devien dimitir. Eh? Sí. sí. No, perquè això està, està anat. Una informació de, que existe en aquesta radio Yo lo que quería decir... <clears throat> lo que quería decir es, a nivel legal, de legalizar y todo esto, yo no voy a entrar pero las radios libres, estas tres, por lo menos en Barcelona, eh, eh, si, si, si se hacen una llamada porque están en peligro, la gente va a responder porque son queridas y son oídas. Escuchar la radio es muy anónimo. Eh, tú no sabes quién está escuchando y quién no, ¿no? Porque yo a veces estoy escuchando y si no me gusta la contrabanda, pues también dejo de oírla. ¿sabes? Tampoco lo voy a abrir si, si de esto, ¿no? Porque a veces las programaciones son como son, ¿no? Pero a nivel de, porque eh, eh, yo me, supongo que será siempre igual, ¿eh? que no va a cambiar. Si tiene una, una respuesta en la calle, no tendrá más. Las radios libres funcionan a pesar de las administraciones. Es porque la gente hemos tenido una voluntad de que esto exista aquí. ¿Vale? Y la, la gente sigue teniendo esa voluntad porque se vio el día de la huelga. ¿Vale? Si, la radio está haciendo esa función, es que es una necesidad. Las radios libres en Barcelona son una necesidad del movimiento libertario. Tienen necesidad de, estos medios de comunicación. No son vitales. Y entonces ahí, si la radio eh, ahora está pasando eso pica, si quiere pasar a la ofensiva, si, pide a la gente ayuda, la gente va a venir. Pues eh, radio pica, eh, digo, porque es la que más están atacando ahora, ¿no? hace una llamada, toda la gente que, que es, va a venir y la va a defender porque, es nuestra. No, ah, pueden ahí cerrar la yupica, ¿no? Ya han intentado eso. Y entonces, en, ese nivel también tenemos que, ver cómo, cómo nos movemos, cómo, cómo pasamos esta información y cómo se actúa ¿no? en, acción directa. Hay toda una serie de, de personas en Barcelona que escucha estas radios y que las quiere y las siente suyas, porque bueno, eh, vosotros habéis explicado esto, tiene este funcionamiento. Y, también se ha visto a lo largo de los años, pues viene una gente, se cansa, viene otra gente, cogen otras dinámicas, pues, porque son, estas radios son así. Y quererlas hacer de otra forma, pues bueno, pasará lo que han explicado de cara. Y pues, ya es otra historia eso, ¿vale? Y, entonces, en, ese nivel, yo antes os explicaba aquello que íbamos a picar a los del ayuntamiento, que les jodía, ¿eh? poníamos allí, chun, chun, chun, pues no sé, eh, si, si el, el, los de Radio Pica quieren hacer como un, un, de esto, al principio a lo mejor vamos pocos, pero esto se, se va hinchando i seríamos muchos, eh? Jo poso, poso en dubte pels temps que, que estem, no? Quan ens va tancar l'any 87, sí que hi va haver una resposta que ens va desbordar nosaltres, no? Recordo que estàvem a l'Ateneu Libertari de Gràcia, el dia que vam tancar a la nit, a veure què fèiem, i sortim al carrer Torrent de l'Olla i el carrer Gran i estava ple de pintades ja. O sigui que va ser la resposta dels propis oients que van sortir i, i que va ser una inèrcia que, que es va muntar per si sol. Actualment jo penso que seria més difícil, no? A més que no hi havia internet, no hi havia tants canals de televisió, no hi havia televisió per cable. Quan vam començar nosaltres, només el dia de Barcelona hi havia 7 FMs i la Televisió Espanyola i l'UHF, com deia, la segona cadena. I clar, llavors la gent no tenia massa d'opcions, t'escoltava perquè no hi havia gaire més cosa. Que actualment, i jo ja no sé si tindria cada veure, però jo ho veig, ho veig una mica pelut, <laughs> ho veig difícil, sent realista, no? Ojalà m'equivoqui, no? Però... Jo plantejaré una pregunta mm amb el més urgent, no? que és el, el decret llei, i és mm, veure, bueno, deixant de banda que ja està aprovat el decret, mm, potser ja, ja és més urgent anar a veure què es pot fer i què s'està pensant fer, quina és l'estratègia. O sigui, inclús ja eh, fer una valoració del que s'ha fet fins ara no val la pena, el, el decret ja està, o sigui, a partir d'ara què fem, però seria interessant també veure com s'ha aprovat el decret i, i per què s'ha aprovat sense... Està aprovat, eh? està publicat el joc. El, el diari oficial de la Generalitat sí, de Catalunya està, està aprovat. Està d'aprovació, que diuen que potser abans de que hi hagi eleccions van dir no, i no s'aprovaria. I aleshores, concretament, cada emissora, les, les que estan aquí representades, individualment, els oients també, quina estratègia pensem que, que ha de ser la, la que s'ha de seguir la per defensar això. Eh, penso que per bronca no es pot acceptar, no podem acceptar, perquè hi ha unes condicions que no, o sigui, que no es podem, vamos, que és apressat, eh, entrar en un concurs, en competició amb emissores religioses, amb emissores que no tenen res que veure amb nosaltres, sí, entre sí. cometes comercials, que no hi ha publicitat. Som, som ràdio, aquesta nova que hi ha ara, sense ànim de lucre, fent anuncis cada dos per tres, el círculo, cercle català de, com es diu, d'empresaris. Eh, vols, eh, amb la independència es guanyaria un 26% més amb, amb el teu negoci. Eh, Catalunya, <laughs> la independència per un 25% més amb el negoci. Aquest tipus de bancs són les que, que, són sense ànim de lucre. Tot d'emissores religioses, de, sortiran d'universitats, estic segur que sortiran cada universitat tindrà la, cada universitat que hi hagi de, que tingui estudis de, no sé, de, de periodisme o coses d'aquestes posarà doncs la seva ràdio i que volen que competeixin entre nosaltres que funcionem amb criteris de ràdio comercial però no podem funcionar com a criteris som d'una altra manera aquí, aquí no, no gastem diners, els posem és una cosa que que no, no, no, no hi ha un director. I paga les GAE i impostos... costos. Sí, sí, sí. Els de Ràdio Ucrania també els hi van, els hi van, van tenir la llicència i el permís abans no, eh, el, eh, jo sé que els últims anys van tenir una pila d'anuncis. Com estàs il·legal, doncs no, no la coneixen. Però moment que estàs legal, per coses que estàs dient, tu comences a criticar el que sigui i comences a, a fotre querelles aquí li foten les querelles en contra el president de l'associació tal i tal, que és la que gestiona la ràdio, saps? És, t'acaben... Ah. Saps? Programant-te. Programant-te. Sí, sí, sí. jo, jo volia, volia, bueno, no sé, veure, per mm. una banda, jo veig, jo veig que esteu molt, molt angoixats i ho entenc. Eh? Eh, aleshores, eh, bueno, i penso que, que no sé, vull dir que, que tot el que tenim ten, que comunicar, tot el que puguem, penseu que es poden fer, bueno, els que estem aquí, etc per, per, per, per, per tot això d'aquesta llei, etc. Ara, jo, no sé, intentaria fer una mirada una mica més llarga, a veure, allò que l'urgent no ens tregui l'important, m'explico. Per mi aquí s'ha dit, bueno, s'ha dit, s'ha plantejat, és i és el, el, el lligam, vull dir, el 29, o 29 hi va haver un lligam entès, doncs, com, com aquest lligam, ja sé que no podrà ser sempre igual, vull 29 és un cas, etc. no? però com es pot intentar que és un lligam que, que, que necessita la col·laboració de, de les dues parts, evidentment, sí, nens, eh? però vull dir, no sé, si, no sé, poseu, jo no dic el que heu fet o no, perquè, perquè a més no ho sé, però vull, no sé, amb l'Assemblea de Barcelona, amb, amb la cooperativa que és integral, amb l'Ateneu, amb, amb, amb l'Assemblea de Sants, no sé, ja, i nosaltres tenim que fer l'esforç també de, de, és, un esforç mutu eh? I, però jo penso que aquí és, seria important i després hi ha una per mi, no sé vull dir, i a més em sembla que tal com s'ha anat expressant penso que, que, que si està bastant d'acord aleshores, i després hi ha una altra qüestió i aquesta també, bueno <laughs> però que és, per exemple <clears throat> aviam mm, bueno, jo soc llibertari, etc, vosaltres sou bueno, millors, millors llibertats i tot això, però, però, però diguem, jo penso que aquí hi ha un camp més ampli. Vull dir, considerar, per exemple, la CUP un, un competidor, diguem, són, són gent que tampoc tenen accés als mitjans oficials. En aquest sentit, jo penso que es té que intentar, amb un, amb un cert nivell, una certa transversalitat en tot això. Poder, amb aquest nivell de defensar la ràdio lliure, segur que estan interessats tant ells com nosaltres, com un turistista, com el que sigui, m'és igual M'explico? Bueno, no, sé, no, dic, no, dic, no dic... Enviar informació no. a tot deu Saps qui ho treu? El niño que surt. Indimedia i causa la letra. Ja, no, no, si no, no, si no hi ha res... el diari de, de, de... La barricada se m'hi surt. Sí, bueno, i clar, però és que ja, ja conto amb la gent més afí. I em va, em va contestar una noia per ell, mail vaig enviar l'accent al diari i que fa ja els independentistes. I em va contestar una noia que, que, que volia fer un article per un diari que es dirà ara farem un diari que sortirà el dia de les eleccions. Sí, sí per això. Aquest diari, no, no, sí, però és un... Però m'entens? I envio l'email al correu de l'accent i em contesta una noia i em diu que, que, que vol escriure sobre això per un altre diari que es, que es diu Ara, que sortirà el dia de les eleccions. I és, és un diari... Subvencionat a capital d'Esquerra Republicana. Com vols que cap parli jo abans si té Hòstia. No, no, no, no, no. És que avui em viu de l'accent i, em, i em respon perquè que em vol entrevistar per un diari d'Esquerra Republicana. Sí. Saps? A veure, bueno, aquest, amb, personalment, però saps com... Aquest és un diari, és un diari subvencionat, i allà entra dintre els sistema sí. oficials. Jo dic, a veure, si no hi ha resposta, no hi ha res a fer, mala llei, no? Però, però jo penso que, que per part nostra sí que té que haver una, una, una, una actitud de d'obertura, perquè, perquè si hi ha una problemàtica comú, sí, sí. Bueno, doncs, si es pot col·laborar, sí. Ah, bueno, una cosa que es faci la lluita ideològica que es vale, no? però, però, però bueno, amb això, amb això hi ha una problemàtica comú, hòstia, quan més col·laborem millor. Sí. en aquest sentit. Abans ho hem dit, jo ho he comentat, les tres ràdios existen també perquè no són iguals. Tampoc són iguals. Llavors, en aquest sentit, potser que ens diferenciar és a contrabanda, és que som més heterogènes I això té una part positiva i té una part negativa. La cara de fora, bueno, potser podem aconseguir una major trans transversalitat, com tu dius, però evidentment també ens ha passat factura contra la històricament. Ha, ha fet que, bueno, que potser un, un bloc més sòlid hagi estat més difícil que, que es faci. Ara no hi ha, per exemple, cap membre fundador, la gent més antiga som, potser jo m'hi puc incloure, som gent que estem de fa 13-14 anys, mhm. quan la ràdio té 20, i, i també es fet que doncs, oscil·les també a, potser aquí funció en aquell moment també va haver d'un tipus o de l'altre mm -hmm. però evidentment també la, la nostra intenció i, i el de que Francesc Hernández és intentar sortir del gueto però això també ens ha passat a tot eh? ens ha passat a tot en el sentit de que potser també nosaltres eh, forma part del col·lectiu persones també que, que potser pel seu dia a dia o de, no provenen no provenen vull dir a nivell quotidià eh? o de lluites, etc. no, no està en la seva dinàmica participar en un projecte similar i, i això ens passa amb una som una, la ràdio lliure segurament amb més programes de, de l'Estat hem arribat a tenir 40 o 40 i pico això es tradueix a que les assemblees hi hagi 40 i pico projectes, pro, programes presents i que quan hi ha algú que res, diguem, els, no hi ha una mica els els 20, la meitat, no. O quan hi hagi algun problema... Bueno, això no vull dir que no s'hagi aconseguit, eh? O sigui, és una, una cosa que volem nosaltres, o jo personalment, vaig anar programa és també intentar sortir d'aquest gueto en què ens hem no només les mesures, eh? els moviments mm. sí. Però també això passa una factura i, i també també ho hem més saber ser conscients d'això. Jo dic, jo dic mantenir aquesta actitud. D'acord que passa una factura, però jo penso en tu. No, no, no, estic d'acord, eh? Nosaltres ho intentem. De mig plaç pot ser realment possible. Llavors, respondent a una cosa que deies al principi de la teva intervenció del Montcamp, de la defensa de l'Influència, no es toca tenir, però bueno, tant de bo aquesta sigui la dinàmica. La resposta a com fer-ho, i us donés molt clar. Si el 29S no haguéssim portat 24 hores de programació, si no hi hagués hagut 300 trucades que va haver. I les 300 trucades eren de gent que no era de radiosives que estaven al carrer. A la gent, a les 10 o 15 persones que vam ser de les 3 radiosives que vam estar presents físicament, no haguéssim omplert 24 hores. Bueno, sí, però bueno, ha estat un rotllo. O sigui, la resposta és aquesta. Es va poder fer perquè hi havia gent que va estar trobant computadores. Per tant, la resposta és o la gent utilitza el mitjà o, o bé lligam amb el carrer com a aquesta persona. Ràdios lliures, contrainformació per les antenes. y parlaré con usuarios de, de radio Contrabanda si soy usuario de radio Contrabanda todos los matins de, de, de fa 5 o 5 es porque perquè que ni a las ondas es una merda para mí. o sea, no es no es porque sí. y el bronca y el no son verdad Bueno, voy a decir el bronca ah, sí, tinc bueno, voy a salvant No, la, la ràdio convencional són una merda per mi, l'alternativa és el Puentes o algun d'aquests semblants, no? És l'alternativa que tindria, no? I per tant, jo crec que, no sé, jo crec que eh, no, no solament per mi això, aquesta alternativa, no? que n'hi ha un contingut, salvo quan, com tu apuntes, quan hi ha la música que hi ha estrident que xafa i que a mi m'atagava una mica i llavors sí que tinc que canviar, no? però si no, normalment tots els debats, el, el dia que va estar César explicant com havia anat la seva història, en fi, totes bueno, les últimes no? històries que recordo ara mateix, però per mi té un contingut importantíssim. Eh, doncs, I crec que, no, que, bueno, que això, té, això té que valorar i té que tindre, té que tindre en compte, no? que no solament és això. I espero que per molta part també gent. Però li passo la paraula al Xema. Bueno, jo, jo estic molt d'acord amb, amb el que diu el, el Toni, eh, per això parlava abans de coordinadores. Com més ampli i com més eh, tot el que és alternatiu, dir, anticapitalista, siguin independentistes, llibertaris, siguin el que sigui, doncs està bé, ens hem d'ajuntar. Vull dir, tenir la mentalitat oberta d'entrada, bueno, però després sempre hi ha eh, putades que un no, no, com deia el Joni, que no publiquen, que no donen informació, tal, tal, però bé, si es pot anar, anar junts, com va passar el 29S, doncs millor que millor. I jo el que volia, jo el que volia parlar és justament de, de, de, del diari aquest ara, perquè té que veure amb, la, amb lo de la, amb el, és la mateixa Esquerra Secretaria de, de, de Cultura, el d'Esquerra Republicana, el que fa les interferències, de, el que ha donat les subvencions a Ràdio Mola, que, que és més o menys d'Esquerra, que és el, el, el que està fent les interferències a Ràdio Pica, aquests mateixos d'esquerra, aquests mateixos d'esquerra, bueno, això ho sé, per, per, per, per el Mundo, per, la ràdio, per el diari de Girona, que han fet investigacions, perquè protesten ja els hi han donat en aquest diari els hi han donat, que encara, que encara no ha sortit, 900, quasi un milió d'euros, de, de, un, un milió d'euros, 980, alguna així. No arribava, faltava poc per arribar al milió. O sigui que s'ho han, han muntat. És que, espera, que és el més interessant segons, segons la, perquè ho daten, eh? Segons ells en tenen previst els d'Esquerra, amb els de Convergència, o sigui, guanyi qui guanyi, eh, poder canviaran el director, posaran un tal, tal, però és una cosa entre, entre eh, Convergència i, i Esquerra, són molt en aquest diari. Ara, de majoria d'Esquerra, de, de que han aconseguit tot de subvencions i capitals, no sé, i ja ho posen en allà al Carulla, no me'n recordo, però estan, estan citats tots els capitalistes, quins seran l'OMS, no sé què, ja, ja hi ha tots els directors, tot, tot, tot muntat. Aleshores aquest diari serà, bueno, si guanyen els de, els de Convergència Eh, iran junts amb, amb els d'Esquerra, o sigui que seguirà igual aquest diari, ja tenen les... És el mateix que amb, amb aquesta, la, la Ràdio Mola, que els hi han donat 180 milions de, de subvenció... Milions, no, home. 180.000, eh, perdona, 180.000 euros eh, de, de, de, de subvencions de la Generalitat, tal, que són els que... Aleshores, aquí la, la, la, la cosa, clar que nosaltres som... La pregunta, bueno, què fer? Amb, amb la llei, però també què fer amb les interferències? Són dues coses, una la llei i l'altra les interferències. Aleshores, eh, aquí, aquí, aquí bueno, és, la, és la gran pregunta, per això que s'ha d'anar junts, no podem encara dividir més, i jo mm, sí que és diferent el de Mèxic, però sempre és important. És important tenir el contacte amb la, amb, amb, amb, amb la gent. Ells el tenen molt, el contacte, perquè treballen molt amb la gent i amb, amb, amb, amb, amb el carrer i, i, i, i hi ha un, la ràdio i la, ja són comunitàries, són el que, que, bueno, el que aquí en diguem lliures, però, bueno, ja més, però sí que tenim en compte primer de, de, de fer la, la, la propaganda de, perquè si ja directe no passa malament si directe no, no es publica directe ja no ho veuen els que llegeixen directe que ho llegeixen bastant, bastant responsables o corresponsals de, de diaris normals, comercials aleshores vull dir s'ha d'anar s'ha d'anar s'ha d'anar juntant esforços aquí està la... la... has tocat la qüestió perquè la Secretaria de Comunicació de la Generalitat ja fa set anys que està de dalt a baix, cultura i mitjans de comunicació, gestionada per Esquerra Republicana. Llavors, clar, és normal que aquests de mola doncs, els donin subvenció, que no els toquin, etc etc. I, I doncs hi ha un altre cas, també la, la revista aquesta, el Triangle, que bueno, al principi van començar amb molt bones intencions, però últimament no s'ha fet ressò absolutament de res. I això que conec molt el director, no? el Reixac i tal. I últimament només cal veure els denunciants que hi ha per allà i sempre que em crida per reunir-me amb ell és perquè li expliqui coses, <laughs> per, com per sonsecar me informació, no? I vull dir que aquests, més o menys, no dic que que treuen coses interessants i en traurien més perquè hi ha col·laboradors, per exemple l'Àlex Romaguera que fa una mot i tal però que clar, si hi ha uns anunciants que estan pagant eh, ajuntament eh, per exemple ara amb això del tram baix i bueno, la diagonal tenien anuncis de planes senceres llavors clar no pots demanar masses sortides ni possibilitats eh, si no és això, Mireia, Carlos en la red Bueno, triangle és important, que és Vale, no, però... Sí. Tu. Um, jo volia, volia dir una cosa sobre les CUP. Les CUP sí que tenen accés als mitjans de comunicació, surten al periòdic, al directe, evidentment, o sigui, al directe Montcat i ara, ara farem un diari també sortiran, surten al periòdic, es treu la vanguardia, vull dir, jo dubtaria. I una cosa és que ens caigui simpàtica la CUP d'un poble petitet de Lleida, una altra cosa és per exemple la CUP de, de l'àmbit metropolità és, els projectes són molt diferents fins al punt de que els d'aquí volien anar a les eleccions del Parlament de Catalunya i la resta de, de, de les CUP de diguéssim més d'interior els hi van dir atureu ah, el carro vull dir que, que no tot és tan tan, tan, tan clar jo el que volia comentar era el que deia ell, a nivell de a nivell de decret, és un, no és un decret llei sinó que és un decret això vol dir que es pot impugnar. Eh, I dic que es pot impugnar com a una tenint en compte a l'hora de fer una, una, una estratègia, no a l'hora de, de creure sul que, que els tribunals ens donen la raó. Però què passa? Nosaltres ens, és molt complicat fer una estratègia de lluita perquè, perquè hi ha diferents estadis. Primer, aprovaran el decret. L'important seria que dies abans d'aprovar el decret féssim una cassolada, una transistorada, etc. Per això necessitem molt suport popular. I això eh, no ho hem guanyat durant aquest temps que han estat elaborant el, al decret. Jo crec que no hi arriben perquè per lo que per lo que va dir que es faltava l'informe al CAC i a la Comissió Jurídica Assessora, que són dinosaurios que van a un ritme de, de, de, de metros per any, diguéssim, no arribaran a les eleccions, però segurament tampoc eh, diguéssim que surti qui surti és un decret que ja li va bé perquè tothom surti que surti és un decret que ja li va bé per enxupar les seves ràdios però clar, el problema és aprovaran el decret després al cap de 6 mesos sortirà un concurs amb una llicència que igual serà el 96.5 o serà el, 90, el 104.3 o, o, o directament trobaran el nostre saps? com dient, ressaltem imagina't que et diuen rebem el 96.6, presenta't i després a veure si competeixes tu amb els dos amiguetes. Aleshores, l'aprovació la de, la legislació és important, però després serà poquet a poquet. I si no és així, fins i tot si, la, si, legalitzessis, si legalitzessis, et sortiran les associacions de pares catòlics, els ser cristians. Aquests són els que posen les denúncies. Saps? Perquè et diuen que has hablat de sexo a les 6 de la tarda, per exemple. No? aquests van, però vamos, els pelen a tots. Eh? Aleshores, clar, com que, com que l'ofensiva serà així, per fases, eh, clar, tu pots muntar una gran mobilització per aturar el decret. Mm. Vale, no l'atures, intentes anar al tribunal, diguéssim, per veure si allà rasques algú perquè hi ha una cosa important que he dit, és que té tres de dictadura perquè és molt arbitrària, o sigui, és, és, una, és, un, és un xec en blanc al poder a, per, per enxufar les seves ràdios, per treure les teves, per, per robar-te la llicència directament. Aleshores, nosaltres hem, hem tingut bastantes discussions i no acabem de veure quin, quina estratègia utilitzar, perquè la base popular no la tenim, és a dir, nosaltres sí estem convençuts. A nivell de moviment social, si muntem una mani, segur que és la mani de la de sempre, amb la mateixa longitud, les mateixes 5.000 persones que van anar a les mobilitzacions pels dos dies que en a la llibertat d'expressió que en a totes. Vale. Però això és una base suficient com perquè els altres tinguin por de tocar-te? Per, jo ho dic perquè sempre que hem pensat estratègies per, per combatre el decret i, i el que sigui, igualment amb, amb de les interferències, jo crec que el, el, el fre que ens trobem és que sabem que no, que no estem tan al carrer com hauríem d'estar, no tenim tanta força social com per combatre'ls. Tu dius, podem fer una escalada, no? Però, sí, sí, segurament és, és l'única via que tindrem, finalment. Però jo em pregunto a vegades si no podem ser una mica... Dic imaginatius, però no en el sentit de ser divertit. Dic imaginatius a l'hora de ser efectiu, de, de que el que tu facis sigui efectiu. Sigui el que sigui, sigui divertit o sigui seriós, sigui acció directa, forta, dura o més dura encara. Vull dir, a l'hora de buscar l'efectivitat, mm, jo dubto que puguem comptar amb el suport popular, és a dir, haurem de ser més ingeniosos per, per fer-nos Perquè l'altre, evidentment que ho hem de buscar i ho buscarem, el suport popular. Però sempre ens frena una mica, no sé si entens el que vull dir, ens frena a l'hora de pensar coses porque que saps que es reduït aquel aquell que tens. es el suport militar que también va a diguéssim. Bueno, yo lo que, lo, que vi lo que es que algunas radios que querían ser libres y empezaron a emitir fueron los mozos y las, las han cerrado. ¿Vale? Algunas experiencias aquí en Barcelona, no citaré ninguna, pero las ha habido. ¿Vale? Hay gente que ha empezado a hacerlas, otras radios libres han intentado hacerlas, pero no se han puesto como de acuerdo y tal. Estas están cuajadas. ¿vale? Más o menos, con sus dificultades, con sus cambios generacionales, están cojadas Porque hay una voluntad de personas en Barcelona que las escuchan. Más allá, y, si hubieran podido, el sistema ya las hubiera cerrado. ni las ha permitido ni las ha tolerado. Se las ha tenido que comer. ¿Vale? Se las ha tenido que comer. Si estas radios eh, tuvieran como mucha audiencia, que me parece que es lo que yo así que fueran como muy populares estarían cerradas. Estas radios cumplen una función para unas personas que queremos escuchar estas radios. Y entonces, si estas personas que queremos escuchar estas radios tenemos voluntad de que sigan emitiendo, van a seguir emitiendo. Entonces, yo lo que veo, si ahora hay el problema este de, de, pica y, de bronca, porque bronca está emitiendo a través de pica también, ¿eh? es eh, lo primero sería, no sé, eh, hasta ahora al picador dice que estaba con un poco de eso. Yo lo animaría. Sería a lo mejor hacer un, toque, pues no sé, de alguna de esto que ya no fuera el solo ya. Si fuera una concentración, si fuéramos 20, pues ya mira, son 20, ¿no? Tampoco te pienses que éramos muchos los que picábamos allí en el ayuntamiento, ¿vale? Pues, picábamos los que queríamos escuchar contrabanda. Los no... está emitiendo, ¿no? Contrabanda. Sí, però cada hora... Bueno, està, eh, ara emite... El 91 no es va aconseguir. Abans van morir el 91.3, cosa que ara seria impossible. No és que seria impossible. Perquè és que no hi ha espai mundial. En aquell moment, o sigui, ja hi havia poc, però hi havia algun hueco. Bueno. Bueno, vosaltres mateixos, si no ho veieu, no? jo t'explico, no? De que de les persones que escoltem pica i escoltem bronca, eh, eh, que, que eh, que no ens deixarem sols, no? I llavors jo, jo penso que ja seria ja un moment de, de, de començar a fer alguna més, no? No tant de veure eh, de que serem molts, sinó de, de qui té eh, sense deixar el que esteu fent de lo legal i totes aquestes històries, no? I, i de la comunicació d'allò, no? pues també veure qui som els que volem escoltar Pica, o si no, no ho vol escoltar ningú també, per Nadal et fas un matí. Sí. per, per, per arribar. Eh, jo sé que segurament si passem a la, il·legalitat passarem mm, no vull dir con orgullo porque el orgullo no me gusta però vull dir que jo està faria una festa saps? tant se fort i seguirem temps que jo crec que això és l'important però bueno que sí que s'ha de plantar cara evidentment lo único que no te sientes solo Omar. Hi ha molta taller que están tú, tío. es lo que te volia transmetre. Que fan a París. La pues. César. Sí, eh, me gustaría comentarles eh, una anécdota y a, partir de ahí ver algunas de las cosas que que vi eh, en 29S y de ahí algunas, algunas como, bueno, como una especie de tarea, de trabajo en, las radios libres aquí, en las que están presentes. La anécdota es en el 2006, que fue una época de muchas revueltas en México, una de ellas fue en el estado de Oaxaca, en la capital que es Oaxaca, fue tomada prácticamente por todos los movimientos sociales, eh, las mujeres tomaron todas las radios comerciales, las mujeres tomaron la televisión pública, hacían programas las mujeres, explicaban sus problemas, total que fue todo un, gran momento que se vivió muy histórico en, la ciudad de Oaxaca. Hubo un gran enfrentamiento porque una de las radios tomadas fue la de la universidad y la policía quería entrar a la universidad, entonces a través de la radio y esta fue la gran función de la radio en ese momento. Y había una persona muy importante que era una médica que se convirtió en la locutora, la llamaron la locutora escopeta, porque ella se encargó, gracias a toda la gente que estaba en las calles en el momento en el que estaba llegando toda la, la policía que quería entrar, estaba ilegal, porque incluso el mismo rector no había dado la orden de que entrara la policía, pero ellos querían entrar, estaban atacando, estaban dando tirando balazos y estaban eh, llegando y había un grupo más o menos grande de, estudiantes, pero a través de la radio convocaron a toda la gente de los barrios y de los pueblos más cercanos y en cuestión de una hora todos llegaron. Entonces fue el principio de la batalla, porque gracias a la radio se enteraron los demás, claro, también estaban enlazados las otras radios a través donde podían enterarse ellos y por internet también. Entonces llega la convocatoria de la, batalla, llega la gente y era, era una masa muy grande. Después, cuando está la batalla con los policías, es gracias a la radio que estaban llamando a través del teléfono y decían, ahora están por tal calle, ahora están por tal calle, necesitamos refuerzos en tal otra eh, dirección, necesitamos piedras aquí, necesitamos Coca-Cola, necesitamos leche para los gases lacrimógenos. Entonces, gracias a esa estrategia de de trabajo a través de la radio, se logró replegar a la policía. A mí me tocó estar al siguiente día y estuvimos escuchando desde otro estado todo lo que estaba pasando y nos parecía realmente increíble la función de la radio en un momento de prácticamente de guerra y de defensa, eh, en este caso de la universidad, que es un espacio autónomo y que fue defendido por todos los movimientos sociales gracias al trabajo de, esta radio universitaria y en particular de ella, que después fue atacada con amenazas de, muerte, tuvo que huir y estuvo refugiada en Bolivia y total fue otra historia más difícil que se tocó vivir. Eh, esa experiencia marcó bastante a mucha gente en la experiencia de Radios Libres y también mucha de la gente que estuvimos ahí. Llega el 29S aquí y me parece muy interesante eh, cuando se viene toda esta este trabajo de cobertura cuando lo comparo eh, obvio que es, distinto cuando viene la batalla con la policía aquí también eh, se nota la cobertura que fue distinta no quiero decir que fue menos sino simplemente el trabajo periodístico fue distinto también y creo que uno una de, los aspectos característicos fue cuidar bastante el trabajo periodístico que se estuvo haciendo Quizá no hubo toda esta estrategia, a lo mejor no sé hasta qué grado era necesario hacer toda esta, esta estrategia de decir eh, necesitamos gente, vayan a, cubrir, vayan a ayudar a la gente que está ahí en la batalla con la policía. No sé hasta qué grado era necesario esto. Simplemente fueron experiencias distintas y yo creo que fue un trabajo también muy importante hasta este grado, ¿no? Este grado de hacer la cobertura y que no llegó más allá, como en el caso que, fue en Oaxaca. Y lo que quiero decir también es que se llegó todavía a un grado de cobertura muy periodístico y, con un cierto perfil, que no fue en el del 2006. Sin embargo, lo que pasa después, que ya es el caso más específico de caos en la red, caos en la red que es este, desde los medios libres, desde los medios comerciales, perdón, haciendo toda esta difusión eh, que viene desde, desde el gobierno de decir de que se estaba hablando de violencia, de que se estaban impulsando la violencia, ¿no? Cuando no es cierto. En todo caso, estaban haciendo la convocatoria anteriormente para ir a la huelga y la cobertura de las radios fue totalmente de un perfil bajo, ¿no? Totalmente más periodístico, fue más tranquilo, no hubo mucha intervención directa con, la, con lo que estaba pasando allá afuera, sino más ver un perfil de, lo que estaba eh, ocurriendo, eh, más descriptivo en todo caso. En general yo creo que fue muy importante, marcó, como ya se mencionó, el, trabajo en conjunto de, de, todas las radios y yo creo que como, como una especie de tarea para más adelante no esperar quizá las coyunturas de, una gran organización o de una huelga. Quizá buscar eh, la, gente que se está movilizando en sus pequeñas, pequeños trabajos de resistencia y seguir haciendo estos trabajos de cobertura que creo que ya marcaron, hicieron un parteaguas con el, el 29S y que pueden seguir funcionando pero no esperar los grandes momentos, que fue un gran momento, sino buscarlos o en todo caso propiciarlos como medio alternativo. Y en todo caso también convocar a la gente eh, a, que, a que es necesario hacer la resistencia social. Finalmente, la radio alternativa, a los medios libres, es un movimiento social. O sea, no, no, forma parte de la misma dinámica con los demás movimientos sociales. Es un movimiento social. En ese sentido, es también convocarlos a seguir eh, luchando, seguir formando parte de resistencias sociales. En este caso tan específico ahora es por el proyecto de ley. Yo creo que sería un, trabajo que se está haciendo. Las fiestas de gracia, se salió a la calle. Eh, bueno, mañana sale a la calle contrabanda. En fin, hay, hay otras oportunidades también en las que las radios no tienen que esperar eh, que es oportuno salir en los grandes momentos coyunturales políticos, pero que también hay que buscarlos o en todo caso propiciarlos. Que a veces lo hacemos y hay que hacer otro vídeo y no sabemos eh, hacer cómo O sea, cómo hacer que la gente se entere. Porque una cosa que hemos hecho este año, va a ser haciendo los años, es intensificar estas acciones. O sea, con trabajo hemos salido quizá ya ocho veces a la calle los meses. Y se nadie lo sabe. Y eso es una autoridad que tenemos que hacer. y de estas ocho quizá en cinco ocasiones ha sido con otra radios encima. Hombre, los que os escuchan lo saben. Claro, no, sí está, pero es que e es intentant ensenyar. Bueno. I, bueno, i sortim, i abans no només fer una missió, potser no sortim prou el dia de Sant Jordi, el, el cop, s'ha sortim un cop a l'any a la plaça Real. Intentant vincular amb l'aniversari. Aquest any ho vam traslladar a fer un dia a la Mercè, bueno, festes a la Mercè, per intentar que vingués gent que no fos, gent que potser sentís per una que és una altra, no? Però bueno, costa. No? però bueno, ja ho he dit al César, per exemple, demà doncs, ja és un exemple de com sense que hi hagi un gran evento, no? com pot ser una huelga, com pot ser una visita del Papa, com pot ser no sé, el Banc Mundial, doncs per intentar coordinar coses que es facin a la ciutat. La nostra idea, per exemple, demà, més enllà del futbol, que és l'excusa, és intentar connectar amb diverses coses que estan passant. Hi haurà la Manitrans, hi haurà a parlar dels articles del 29S, connectar amb Zaragoza i el Meeting, parlar del que es prepara pel dia del Papa, eh, el, el festival de la CNT, Lucas, la gent que s'està concentrant contra el, contra el, bueno, com es diu, l'Anglada que va a l'Hospitalet demà, etc etc. Perquè què passa aquí a aquesta ciutat també? A part dels sobreestímuls que hi ha a totes les grans ciutats, aquí tenim un sobreestímul militar i crec que a ser ens no? Fet que hi ha 20 concentracions, 20 actes, activitats i bueno, fa que a vegades ostres, cap dels 20 és prou força, no? però bueno, aquesta és la idiosincràsia d'aquesta ciutat i intentem aprofitar-la. Per això vull dir que quan coses com la demà pues, pues són invitacions molt fàcils que la gent s'hi acosti perquè estem al carrer molt més fàcil que quan estem allà. I ja, per això m'ha agradat, ara ho he llegit títol d'aquí, que heu ficat a les jornades, però crec que aquest has de ser el, el leitmotiv de, de, de, de, d'avui, suposo que és la que seguireu amb els altres dies, dels portals i les estrelles. No hi hagués informació posada. Sí, això és el que uh, jo també d'acord amb, amb les altres posicions, però encara estic més d'acord amb les que iniciava el Toni, ha continuat el Xema i després també el company. Seria el repte és tan important que si no aconseguim l'ampliació de la gent que sentim les ràdios, que propaguem les ràdios, en definitiva, si no ens acostem més i doncs intercanviem amb la gent veïnal, ja no solament amb els moviments socials, sinó amb la gent veïnal i el conjunt de la gent, és a dir, en plata, per dir-ho d'una altra manera, si no tenim vocació també de societat paral·lela. Perquè amb això podem tindre dues vessants que les dues les puc entendre i les puc sentir, una seria de radicalitat, de puresa que és la que portarà inevitablement a guetos, que si s'han d'agafar en un moment donat, s'han d'agafar també, ens tenim que sapiguem entendre també això, però l'horitzó jo penso que ha de ser un altre. I ha de ser també que el coneixement sempre ens ha fet més lliures. I a part de la resistència social, eh, les ràdios, com la premsa, com tot el moviment alternatiu, ha de tindre, en aquest sentit sí, la deia vigència llibertària. Amb altres, jo penso que han de ser més polosos i menys radicalitzats. Vull dir que els esforços, jo amb aquesta línia estic una mica com, com apuntava el Toni, és a dir, amb els mínims en qui puc estar. Perquè també, si ho miro d'una altra manera, sempre tindré motius per dir amb qui no vull estar perquè fins i tot amb els meus companys amb més afinitat sempre surten moments amb els quals pots doncs, dir no, no, però és que escolta, mira aquests el que han fet i tal, i no faig no? Una mica, Jordi, el que tu apuntaves, jo que fa 35 anys que vaig a Cali que la meva dona és allí i, i he anat contínuament, he vist que eh, d'aquesta aquest, sensació de que ningú ens entén, nosaltres som els més radicals, volem anar sols, cada vegada més jo detecto que s'està passant, sobretot a les capitals, sobretot a Bilbao, en noves generacions, on cada vegada aquestes ràdios, aquests ateneus són més transversals, tenen molta més vocació d'entendre's i de confederar-se D'aquí, per exemple, la premsa han sortit revistes com a 15 Susena, que és una de les millors revistes també llibertàries, però igual que tu apuntaves i tu saps bé per la configuració de Ràdio Bronca, eh, lo de que ara les associacions de veïns estan controlades quasi totes pel PSC, bueno, preguntem-se també vosaltres la part de responsabilitat que tenim. Eh? Per exemple, en barris, que jo conec també perquè hi he tirat també algunes temporades per allí, hi ha un moviment ampli, transversal, de, podríem dir extraparlamentària, i això s'ha anat reduint també a vegades per les nostres pròpies lluites. És a dir, igual que el PSC quan controla una associació de l'individu, ja ha controlat nosaltres. Eh, jo penso que a vegades nosaltres, bon fer la majoria de les vegades, hem caigut també en paranys, eh, si no iguals, si similars és a dir, hi ha llibertaris que no sé què o no sé quantos. Jo crec que la meva manera d'entendre el llibertari en aquell moment cada vegada, igual que diuen els argentins, que també cada vegada capta millor, eh, penso que cada vegada Pimargà i el federalisme en sonen millor. I crec que en aquest punt hem de començar amb certes coses atrás de contratiempo com diu l'Agustí García Calvo. Vocació de tangibilitat, per exemple, jo a nivell afectiu, amb les dues ràdios que he anat a participar han estat en ràdio contrabanda i en ràdio bronca de manera similar, les signes diferents, però alhora també amb una identitat que amb les dues no hi he sentit molt còmode. Eh, puc, a, a, a vegades parlant amb diferents companys i companya, m'he trobat amb gent que em deia no, aquesta sí, aquesta no, aquesta tal, jo m'he sentit molt còmode amb les urnes. Ara, amb la vocació per mi, com apuntava l'Ernest abans, ha de ser la de la heterogeneïtat. Jo he vist programes eh, de gran qualitat, de gran qualitat, i ho vull ressaltar, perquè algunes d'elles han estat persones que amb el personal jo ni mai parlat ni en parlo per exemple, el programa de Ràdio Contrabanda del Juan que és una persona a nivell personal. No em cau bé, però jo vull reconèixer que aquest programa és de, ha estat d'una gran qualitat durant molts anys. És a dir, no podem renunciar mai també a buscar la caritat. Jo he tingut una experiència emocional extraordinària a Ràdio Bronca, una vegada en línia d'això, va vindre un company a la vegada de, de la, que feia un programa de música a Ràdio Bronca que va tindre la, la desgràcia de morir 15 dies després de, de fer-me una entrevista a mi va vindre una vegada a la Tanyola Xino amb un cabaret poètic que feien i em va posar a discutir amb mi ablandadíssim a mi bueno, allò eh, sonava que acabaríem a hòstia pel carrer. I em va fer un repte, diu, tu aguantaries eh, una hora de conversación a calzón quitado en la radio, vamos a probarlo, ¿no? Y vaina allí. És una experiència extraordinària. Als tres quarts d'hora, no me'n recordo com es deia, no ho recordar, no? Just, just, això. Vaig fer una distància, desgraciadament els 15 dies em van dir que havia, havia tingut una sobredosis i s'havia mort. Però aquella experiència, tant per part d'ell com per part meva, va ser extraordinària. Poso també en la línia de contraband dels programes de Juan Mitjo i dic que a vegades les caritats no van només en una direcció, poden anar en moltes direccions però en aquest sentit sí que reivindico la veta de la que venim els llibertaris, que és que sempre el coneixement es farà més lliures. Ràdios lliures, contrainformació per les antenes. Taula rodona de les jornades sobre mitjans alternatius avui, organitzades per l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona a l'Espai Obert de la mateixa ciutat el 22 d'octubre de 2010. Vale. Eh, bueno, tenen tres paraules, em sembla, o deixem en aquest si algú vol dir alguna cosa més després aquí fora tenim un pica-pica i podem continuar acabant de debat. Eh? Però en tres, doncs el pròxim Joni. Era de, mm, era un comentari sobre el de, com pot ser un concurs. El concurs aquest, el, el decret aquest, vam anar fa dues setmanes, nosaltres tres, a parlar amb el director per les mitjans. Sí, el director de, de, de mitjans de comunicació. I va dir que havien rebut 30 al·legacions al decret. Nosaltres vam fer la mateixa al·legació banda, pica i bronca, al mateix d'un O sigui, hi ha 29 que han fet al·legacions, no sabem qui són. Suposo que serà gent que vol optar també a una llicència de ràpid. No? Clar, perquè si fet, eh, això ho deia el tio, que es van responent per carta gairebé totes, que, que no sabien si sortiria. Però els concursos el que solen fer, per el que, com, com hem redactat, és que el CAC farà, posa un, un, un de presenta la documentació i ell, el CAC, li diu al, al Ministeri de Fomento de Madrid doncs vull, per exemple, tres freqüències per Barcelona dona tres freqüències que no seran les freqüències que nosaltres estem fent servir i ell és qui, i el CAC és qui l'otorgarà a uns o a uns altres. Saps? Però, que, però a, a, en el cas hipotètic que ens presentéssim al concurs i ens valoréssim, no seria la mateixa freqüència que estem fent servir Seria la de cobertura. I, I estan parlant ja de, de potències eh, mm. mínimes de, de... Estricte, no? Sí, coses així. Igual diuen, com van fer amb les ràdio municipals de la dia, que van dir del 107 al 108 és per a ràdio municipals. Igual aquí diria, doncs mira, per exemple, el el 94 és per, jo què sé, a Gràcia Radio Pica, la Ciutat Vella Contrabanda i a nou barri Radio Bronca. I en comptes de fer servir un transmissor de 1.000 watts o de 2.000, teniu que fer servir un de 40 a la Ciutat Vella, un de, un de 25 a Gràcia i nou barris com està una mica més lluny, doncs un de 30. Llavors de la mateixa freqüència per als tres. als tres, i el que volen és Eh, està clar que ens, que competim entre nosaltres i que ens barallem. Jo no competim, nosaltres no competirem amb contra banda per tenir una llicència. Aquest no és. El nostre és, és comunicar, fer coses en comú, opinar, la llibertat d'expressió, no competir per, per tenir la freqüència, saps? com si jo que sé, com doncs, si... No sé si, si m'explico. Sí, sí, sí. Volien hi ha algú? No, sí, no? jo m'hi he de El Xema i després tu i tanquem a l'acte. Eh? Bueno, jo el que volia dir, bueno, competir és, és un dels principis de, dels neoliberals i de la llei d'educació que imposen ja a l'escola, vull dir, a ensenyar a competir. És la base d'aquest sistema i tal com està muntat. Jo el que volia dir és de, fa un any i mig vàrem anar a, a París, a, a, Ràdio Libertet, i ens varen explicar per si serveix Eh, allà la, la, és una ràdio que funciona des d'un quiló d'anys i han tingut problemes, ens van explicar problemes també legals i problemes de, econòmics, vull dir que s'ensorrava, bueno, i sempre ho han anat solucionant. Una de les solucions allà, a menys perill, ja la gent és més conscienciada, tens raó que aquí no és el mateix, aquí estem cada vegada ja no és ni els anys 80, que algú ho ha dit, que ara, que ara ja eh, la, estem molt acomodats i amb poca resistència, i poc, però bueno, tenint en compte tot això, Eh, a París el que feien aquests quan estaven molt malament és muntar, sempre hi ha eh, cantants famosos, vull dir que quan els convocaven per dir, mira que ens estem, que tanquem. Aleshores, vull dir, sortien allà un festival, cantants famosos, tal, tal, tal, o altra vegada que ens va dir, mira, hem rebat ara, ara que estava malament, un xef de dos, tres mil, i, i si demanen diners perquè s'acaba, vull dir, reben allà de gent de, de gent que havien sigut eh, o que són simpatitzants, vull dir que tenen negoci o que sigui, per lo que sigui, bueno, que sempre, sempre, sempre, sempre se n'en surten. Però en els moments més difícils el que havíem fet és, és, és muntar Clar, això no treu les coses, vull dir, puntuals, més radicals, tal, tal, però això és una cosa, diguem-ne, de tipus general, de, de muntar un, un dir, bueno, aquí ens tanquen eh, hi ha tota una sèrie de gent que, que volem escoltar la, ràdio ràdios que, i tal i tal, i hi ha gent que l'escolti o no l'escolti que serà sensible eh, eh, eh poden estar sensible cantants que sempre n'hi però és, que tot un treball de muntar tot això però bueno, que allà és una cosa que fan i, i que els hi ha funcionat i, que, bueno, i, i amb això deien que estaven tranquils vull dir que, que deien que si algun dia hi ha un problema ells sempre compten amb, i bueno, muntem un festival i saben que hi ha gent de, de, de primera línia cantants que sortiran i saben que si de, demanen que, que s'enfonsa per qüestió d'economia foten un, un, una crida i, i, i els hi arriben tots però perdó, aquí no, bueno, que, seria que no, no, eh, com a Mèxic no es pot però no es pot extrapolar i tal, i hi haurà diferències, no? Però bueno, és un, una experiència que ens varen explicar... Bueno, vaig fer les preguntes i jo caia de traductor. <laughs> Però l'interessant seria veure com Radio Liberté com funciona en el marc legal. Ah, no, per seguir sent llibre i seguir tenint aquest eh? prestigi eh? quan nosaltres no volem entrar en un marc legal. Va presentar en 80, Exacte. I van donar en 80 i li en 80. Això sí, fixa't, però com, sots... com, com les mesures de seguretat que portaven que per ensenyar-se la ràdio. Sí. Van, vam, anar, volta... vam anar a una llibreria com si fos... la... això ja sembla des de Júlia. Deixa-lo que acabi, home. Deixa el tio. Descansa una mica. Va costar dos dies perquè ens ensenyessin musical. Quan aquest tio va començar a parlar de coses del Gari, del Germà Rullant, a donar noms a d'accidents espanyols que coneixia i tal, de quan ell vivia a París, Llavors van començar a, i els van portar a, a veure la ràdio. No hi havia manera que ens, que ens ensenyessin la ràdio. Però està regularitzada. Sí, sí, per legal, però, I com, però com, com, com... de seguretat per l'extrema dreta Sí, però com pot seguir sent lliure i, i legal eh, amb, un, amb un marc que vol que els és un A Itàlia i emeten eh, els tios d'allà si preguntava quin transmissor feia servir no ho sabia dir per què? Perquè ens obliguen per llei també a pagar una quantitat i ens admetien com doncs, de la Torre Concerona de París. per llei ens obliguen a, a, a emetre des la protecció de totes les ràdios. I no em sabia dir en quina empresa. Aquí és impensable. Això és impensable. Aquí hem deixat que es podrís l'assumpte eh, que es un clín el dia, es un clín i clar, és que és un dels últims països d'Europa, o l'últim. Llavors, clar, és molt difícil d'arreglar i, i clar, sobretot a França, i Ràdio Lliberté no volia treure el cas, perquè ho ha ell, és un exemple, no? I a Itàlia ha decaigut molt, però tot havent-hi doncs, eh, el Sarkozy i el, i el Berlusconi no és que aquests hagin fet res, sinó que a una edat... Són lluís de l'època... Exacte, molt mantingut. Però aquí han anat deixant que es més fotent, s'obrin, omplint, ja és molt difícil de remuntar. Bueno, jo ho deixaria aquí, si us sembla bé. Aquí tenim un pica-pica ara i mentre fem el pica-pica podem... No, només una cosa, que eh, a les pròximes setmanes es suposa que ens xafaran completament llavors nosaltres anirem informant a través de la cuenta Wikimedia i a les barricades i causen res del que farem i suposo que tindrem que fer coses al carrer Clar. en el moment que ens fotin els mil bats a sobre i ens xafin però que bueno, per un topillo que tenim d'un que havia treballat per aquella gent es va... jo vaig tocar cada setmana i el tio em diu el que sap de les bueno. que estan fent els tàtics out. Only 30 seconds to go. Count only 30 seconds to go. Count only 30 seconds to go. Count only 30 seconds to go. Count only 30 seconds to go. Count only 30 seconds to go. Count only 30 seconds to go. Thank you.